Йоо, стан жиг төлөр дүүжирлээ. Чиний жиг чин дэжир живэл миний хошнохч бөглөрнө. Хараа миний хайр хаана гэнэ? Энд гадаг гэнэ. Хараа хашнахдахгүй юм өнөөрөө. Хараа хашдаг штэ. Хайрных нь хашнаг нь бүр умал зайл юм. Одоохон хайр нь гэс гэс бава тасаад Хүрээ тэр миний хайр. Хайрх нь очнох бүр ангаагаад байшин. ингээд э, манай танил мэдрэмжний хэвтрүүлгийн 19 э, дугаар анги 2 дугаар бүлгийн 19 дугаар анги эхлэхэд бэлэн болсон байна. Яг одоо та бүхний санарт манай сонсогч мөнх тулга буюу MNTLG шинхэн далуухан авьяаслаг нэгэн битмейкер, продюсер ирээдүйн сайтан байгаа. Энэ залуу маань бол Америкийн нэгдсэн улсын Юта мужийн аа э, айлгт тэлээ. Юутай мөж суралцдаг. Манай нэвтрүүлгийг сонсдог залууга тулгаа мөнгө тулгаадаа баярлаа. Манай нэвтрүүлэгт Монголд ирж оролцоорой. Тэгээд аа өнгөрсөн нэвтрүүлгүүдэд гарч исэн мистер пицца буюу мистер пиццаны тэр нэг рекламнуудаас сэтгүүлээд тий биднэрт манай энэ битмейкер залуу маань ийм гоё аяыг хийж өгсөн байна. Тэгээд ингээд танил мэдрэмж нэвтрүүлгийнхаа өмнөх дугаард бас э, мөнх төрөлгийн SoundCloud-аас нэг Zebra гэдэг нэг аяыг оруулжсан байгаа. Тэгээд SoundCloud нь бол SoundCloud M Cig MNTLG мөнх толго гэдэг нь одоо гэгүүлэгч нарын оруулсан MNTLG гэд үзээрээ гинжингийн өгзэг сайхны аяыг зохиосон Тэ тэр аяа бол өнөхөр э, яг э, олон хүний одоо хийд болж чадсан дууны аяыг зохиосон энэ бол гэсэн мөртлөө аа нас залуухан 20 чөрөөгөө байгаа нэгэн залуу байгаа. Тэгээ баярлаа мөнх тулгаа Монгол улсаас мин төргий сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Тэгээд тэ баярлаа. Энэ бол Mr Pizza танил мэдэрс нэвтрүүлгийн 20 дугаар бүлэг 19 дугаар дугаар эхэлж байна. Тэмүүгээтэй хамт Баярлалаа. нана Мөрийн ч угаасаа шоуч юмстэй. <laughs> Нөгөө хэтэга цог шоудж яваадал те. Амар стайлиш. Ойлголцдог шээ тийм. <laughs> Бас нөө монголчууд бас ингэ тийм билээ. Би энэ Sprite B гэд нэг юмд сагсамгийн тэмцээнд нэг багаас Nokia гэд багт орлоо. <laughs> Тэгээ нэгэл нөгөө хүүхдүүд чинь яг ойлголцсон их сайн ойлголцохгүй байна шүү дээ. Тэгээ нөгөөдөл чинь бас нэг худлаа мөнгөөс нэг комбинац над нэг тайлбарж өгч мөн шээ. Харин нэг бэлтгэл дээр нэг өөр юм хийгээш хаж байгаа. Хүнд хүн дэвтэр юм хийгээш шаад. Тэгээл тэдүүстэй тоолохор ерөөсөө э, ойлголцохгүй би энэээс ойлголцохгүй болохоор за бүгдээрээ нэг шоут бөөнөрөө нэг шоутах хэвээр тийм. Бөөнөрөө нэг архитах хэвээр. Тэгээд тэгсний дараа бүр <laughs> амар шаадаг нэг хэвээр нэрэд. Тэгээ бөөнөрөө нэг архи уус шийтс хэвээр тоглолт нь яг яаснаа би нэг ойлгодог болсноо сайжраагүй <laughs> тэр шиг удах зүгээр л шоодах шалтгаан шээсний тэр шиг худлаан байхгүй тэр шиг худлаан байхгүй Sorito. Sorito and a burrito and a burrito, burrito, hey, sorry. It's burrito burrito. Sorito burrito. Malady, malady. Malady, malady, malady, malady, malady. Мэм шээс гэсэн чинь. Мэм. Malady. Мэм гэдэг үстэй бас тий. Мэм. Дуудаад нэг дээд дээдэлтэй юм нөгөө нэг таслал шиг юм тий. Мэм. Hey ma'am. Сонио үгшээс. Йоо энэ хамаагүй дээрэнтэй сая бүр нэг нэг микрофон хуваалцах гэж шаст гэсэн чинь нэг нэг эрэгтэй хүний боовыг овон дээр бурал булаацлж байгаа хоёроос <laughs> би өөнийхөө амруу ингэж би одоо өхнө их тэгдэг юм тий амар булаацлж өгч юм хөтгөш <laughs> порно кинонод ямар амар юм бэ тий яг тэгэхээр ч яг эр хүний бүр яг хүсэл байгаадтай тий бүр хоёр охин бүр булаацлж өгч юм хөш Эвслийн засгийн газар байх болооч. Боон дэр нь ааш. Нэг өхөн арай сөрөг өчм болооч. Арай нэг жоох илүү ашиглаж гаш шахаад байна. Илүү нэг араасаа шалгах гэж. Боовыг арай боовных нь арай илүү суудлыг авах гэж шахаад. Боовныг 76 тойрогт авах нүд рүү нь харж өгч мөтөөс тэгээд хойлыг ойлгоцсож байгаа шүү дээ. Сэтгэлээс юм шүү би сэтгэлээс ч намайг илүү яг нэг харилцаа нүд нүдэрээ бүр яг ингээд холбогдож шахаад байна. Сүнс нь холбогдож шахаа. Сүнс нь биеэд нь. Тэгэхэд л түнтэй гэрлий гэж бодсон юм. Тэгж кино эхэлчихлээ шат. Аим хөгж хөгш нүдэр нарц. Намайг болт гэдэг. Аа шаа. Тэгэхэд л би түнтэй гэрлий гэж бодсон юм солиотой өлгөж. Гэсэн шууд нөгөө хүүхэнтэй дараагийн юм дэрнэ. Гэтэр нь э, монголчууд жоохон тиймэрхүү кино яхахтаа нэг хэмзэлдэг үстэй тий. Нүцгэн биетэй. Тэр <laughs> нь байгаад байдаг тий. Нүцгэн биетэй кино ч амар ашиг болдог шүү. <laughs> Тэр нэрээр трейлерийн сайхан мөөм зөөм оруулчихлаа. <laughs> Ашиг нь шууд тэгээд давхар цохилт төр нэг юм байдаг шүү нэг од гэрлээ тий. Тэгсэн чинь бүгд тэрийг харахын тулд үздэг нэстэй. Аа нэр тийш нэр хальт. Трейлер нэг нэг юу бараг харагддаг байх шүү. Нэг ганц кадр ч юм бүр ганцхан фрейм. Тэ. Минутанд нөө нэг секунд 24 фрейм шааж байгаа шүү дээ. Тэрний нэг хитэн фрейм юм яг нэг хөхн бүр нэг хальт нэг гэдэг. Трейлерыг бол ер нь жоохон их тийм аяар хийж ин тээ. Киног авахгүй тайлбарлаж чадсан гэж үзэж байгаа юм шиг. Ингээ татах те хүмүүсийг татах. Гэтэ Зарим трейлерч тэгээд нэг киноныхаа хамгийн одоо нэг гайгүй өнгөтэй үүдтэй эсвүүдийн төвгээд нийлүүлсэн. Тэгээд киног нь үзэнгөө зүгээр л яг тэр трейлерийнх нь гарсан юмнуудынх нь дунд нь нэг өөтгөртэй юм болов яг. Заримдаа ер нь трейлерээр баргалж яг бүр киноны утгыг зүгээр хилээчдэг үстэй. Тэгэхээр яг хүмүүс яг яг тэр уншсанаар нь яг бүх үйл явдал болоод ангуут зүгээр нэг сэтгэл хөдлөл байдгүй. Тийм тийм тийм. Гэж үздэг юм болоо. Тэгэхээр трейлер амар гоё их хэрэгтэй л та амар тийм югт занглаатай ашиг. Кристофер Нолны одоо тэр Мейз гэдэг тэр юм нь шүү дээ. Бүтцэн тэр каноных нь бүтцэн. Мейз Тийм баха. Киноны бүтцэн яг тийм тийм системтэй явдаг гэж юу? Тийм ингэж нэг нэг түүнээс өөр өөр юм л явуулж хагаад одоо нэг шатангаж шатангаж дээшээ явж хагаад гинг доош нэг унтсан нэг үзэгдлүүд шүү дээ. Нэг тийм үзэгдлэр юм лээ. Тэрийг Википедиа дээр нэг тайлбарлсан байсан. Оо, Монголд яг энийг оруулж ирэх хэрэгтэй юм тий. Хүмүүс ч өөр ингээд өөр ингээд нэг фантазигээ тэр киногийн юмор ингээд хөгжүүлээд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ явж ясан чинь тэрнээс нь шал зөөрөл өөр яг юм болж болол. Тэр стеллер тэр тэгдэгтэй. Гоё шинэ нэг таниулаад. Нэгэн зүгээр өхөө шаачдагтэй. Юм дээр. Тэнгүүтээ нөгөө нэг гинт нөгөө Джейсон Борн шууд урваа шаачдаг шүү дээ тий. Тийм. Амир инстинкт өгдөг шүү дээ тий. Тэгээ энэ бол үлдэх амьд үлдэх инстинкт чамд ямар юм би харж чадна гэж тэргээд тэгээд шүү дээ. Гэж найдажсэн боловч чадахгүй гэж. Тэгвэл тааж байгаа яваа шатдаг шүү дээ. Тэр бол яг амар эргэлж чаддаг те. Ингиж болохгүй. Анх яг тэгэл яг нэг хин яг тэр мета юмныг гарч ирэхдээ бүр аимшигтэй. <gasps> Гэсэн шууд ойлж байлаа. Тэг навши юмстай яг л гөрөх гэжсэн мэлээ. Гшиг гөрөөчээс та шатс те. Тэр яг чи тэр төхөрөмж унтуулдаг төхөрөмжийн талаарыг юу гэж ойлгосон? Жаа хөлбөө байдалд шилжүүлж байгаа гэсэн үү? Харин тийм. Нойрсуулаад доороос нь нэг юм л оронгууд тэндээс нь ямар хөлбөө байдал үүсдэг юм яаж? Тэнгүүдийн бүр эсийн төвшөнд нь удаашрал. Амар удаан тэгээд хэр удаан байна гэдэг дэглээ. Тэр кинон дэр нь хэлдэг лөө. Би ч гэсэн тэр тринэтлэр гардггүй. Тэр нөө мата юм чи бүр амар удаан бийцсэн мэт лөө тий. Тэр чинь бүр нэг хязгааргүй өдөр хязгааргүй өдөр тавьсан тий. Яа. Яа, шааша чи тэгж нэг одтой. Зүгээр яг хязгааргүй өдөр тавьчихдаг шээс тий. Хин ч ирэхгүй байж магадгүй угаасаа. Demolition гэдэг нэг мэд санаж байна. Үгүй. Нэг э Сталоны тоосон. Нэг харвстагийн араас хөөгш тий. Арай чатан нэг барьсан чинь барьсан чинь нэг манерийг чинь хөлдөөн гээд тэгээ нөх манеч хөлдөөчтэй тэгээд 30 жил тий 30 жил хөлдсөний дараа ирээдүйд гарч ирмэн шээ гарч ирж байна шээ хараалын үг дээр цагдаа газар нь авчдаг хөө энийг яагаад яадгүйл тэр нөгөө нэг хөөгдсөн харын харын нас хөлдөөцөн ялын идэлүүлчээ тэгээд тавьсан чинь нөгөө өстэй зүгээр нийгмийг зүгээр амар болгочихдаг сүм хаалаа шээ тэгээд манер чинь хөлдөөг нь тэр гаргаж ирсэн юм л да. Тийм тэгж тэгж өгдөг. Тэнгүүдээ яг 30 жилийн дараа дахиж алт тэрийг алах гэж. Ирээдүйд яг тэрийг барих гэж явуулаад. Амир буу муу зевсгэн амир лазер маа. <laughs> Тийм амир хүчтэй буу муу. Дээр ингэ нэ юм уу? 90 90 оных гэх нөх. Аа зүг зүг зүг. Сталоны яг гоё зөв үе те. Рэмбот нэрээ царай мэрэ 8 зөв юмсэн шүү. Зүгээр л нэг алдагдаж тааш штэ Вьетнам ч. Тэр Рэмбог ерөөсөө санахгүй нөө. Яг яг нөө одоо яг үзүүлээ гэж байгаа ойлгох байх. Гэтэ багтаа бол юу ч ойлгохгүй. Арнолдын Predator гэх кино үзчихсэн аа. Predator гэх. Талт. Харин харин харин юм ярэ шатсан байдаг. Тий. Тий, тий. Тэр чинь нөгөө нэг яг нөгөө Alien vs Predator юм Predator шүү дээ. Тэнгүүтээ Alien гэж тустай гарч мараа нэг хордоор ингэж гарангуут. Тэгээ дараа нь нэгтгэдэг шээс. Тэгээ тэр яг анхнаасаа нэг биш байсан юм шүү тусдаа зүгээр юм байжгаад тийм нэгтгэсэн. Энэ хоёрыг нэгтгэе л та. Аа тэгэж Predator-ууд нээр Alien-ыг алах гэж ирж юм л. Тэд ирж юм те. <laughs> Тэгэж өөрийгөө сорддог стандар шүү дээ. Тэгээд ингээ бүтлгүүд шууд ингээ энд нэг дэлбэр хөц тавьчихсан гэдэг дэлбэрийг хөт хөтөж чаш. Тэнгист гарч ахт нүдчихсэн дээл нь верс Predator Predator Урхан бистэ ирдэг те. Тэнгүүтээ бүр төөч хүчдэг лөө бүдрээ. Үгүй гурлаа буцаа зүгээр л яваад гэдэг лөө. Онгоцны ирцүүд ч тийм мангар олон предаторууд ирсэн. Нэг нэг юу өгцэн предатор ирж авч авчдаг шүү дээ. Аа тийм оршуулсан гэдэг. Тийм. Нэг нь ирж авангуутай. Аа үгүй зевсэг авдаг лөө. Тэр нэг гүн рүү н оронготой хамгийн ихнийг ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгсэн чи яач яадаг шүү дээ. Нөгөө нэг э, эллинүүд ингээд дотор нь ингээд э, үрээс болгоцсон байдаг. Тийм. Тий. Эмд амд нь алдаа тий. Тэнгүүтээ хөлөг дээр нь задраа нөгөөх нь. Нэг амар зав юм гарч ирэх шиг. Тэгээд эцгэнч эцгэн шатдаг шүү дээ. Тийм юм байдаг шүү дээ. Predator-ын хөлөг рүү норчтой. Тийм, Predator-ын хөлөг нь хөлөг нь өгцөн гэж бодоод нөгөө нөгөөдөл нь аваа явцсан ба шүү дээ. Тэнгүүтэн дотор гизэн дотроос нь задраж нэг гарч ирдэ шүү дээ. Тий. Тэр нь бүр яг Predator царайтай эйлийн хольцсон холимог юм гарч ирж. Улам хөгд хөгд боловсронгой юм гарч гарч ирсэн байдаг. Тэр тэгэхээр амар үр төлөн тий бас ингэж боловсрдаг. ДНХ-ийг нь аваач бүр амар амар юм гарч ирдэг. Хэлэн чи яг ямар хут царайтай байдаг лээ. Нэг тийм. Дотроос нэг ам ам гарч ирдэг. Хэлэн гэх юм уу. Толгойнх нь бүтцсэн нэг алтан уургийн нөгөө нэг. А тий. Тэ жоохон төснө. Талчин тэрнээс санаа авсан юм шүү. Энэ бол Lord of the Rings-ийн луу үед штэ Nazgul л. А тий. Тэр нь бас яг тиймэрхүү байдаг штэ. Аа тий. Амар сонирм. Тий. Тийм явсан биш болох юм. Тийм. Алтан урагч амир тийм эсэж бүгд тийм Assassin's Creed шиг юудын өмсцэн. Зүн зүг зүн зүн зүн зүн зүн зүн зүн. Гоё гоё айлж байсан. Тэгээ дэлхийд дахин даяар бас явсан л юм байл юм аа. Алтан урагийнхаа. Аа. Өөрсдийнхөө соёл урлагийг таниулж уулын зүгээр одоо ингээл морин хуур зур юмаа ингээл тоглол явахад бол хүмүүс сонирл байхгүй амьдрч болж байгаа байхгүй тий. Энэ лимос чинь яваад байгаа сте тий одоо хаашаа явж байгаа лээ. Будап э, дөрөв дөрөв дөрөвд орноор очих юм шиг л шүү дээ концерт концерт болсон. Дөрвөөд өө. Тий. Шведэд. За би сайн санахгүй гэхдээ англ ч юм уу франц ч юм уу ингэж э, шведэд идэг монголчууд ч юм уу швед очт шведэд амар их монголчууд идэм шиг л. Аа тийм үү. Тэднээс ч тоглолт тоглолт. Монголчууд хаасаа хөшин шогох бас явдаг те. Аа тийш те. Манайхан бас Америк Америклээ явж явцсан. Америкт байгаа. Америкт гэдэг амар олон монголчууд идэм байл шүү те. Нэг цэрэн ихч нүг нэг полар гэдэг нэг тэмцээнд оролт яасан шүү те. Тэгээд войт гэсэн хүмүүсийг ингээ харж болдсон шүү те мапаас. Тэгсэн чинь зүгээр барж 5000 войт Америкас ирсэн байлгүй юу лээ. Аа. Монголоос 100000 ч юм те. Аа. 50000 санаал зүгээр зэрэгч зөвцсөн мэт гэсэн Америкас. Монголчууд бас нэлээд амьд юм шүү лээ. За манайхаа хаасаг уу гэсэн. Номац. Им олон яс үндэстэй. Им олон яс үндэстэй ингэж тасаргаад яг юу юу болцоосон бол. Тэрийг хэлж мэдэхгүй дээ. Тэгсэн чинь ингэнэ. Э, одоо энийг яаж мэдэх мэдэх вэ гэхээр Тэр Монгол учраас сурах хэрэгтэй. Яг зөв. 1200 жилээс хойшх нь ч одоо бүх Монгол учраас тэр баг штэ. Яг хөөе. Одоо штэ. Монгол зүгээр Монгол хүчээр шууд хүчээр шилжүүлэх хэрэгтэй баг те би л тэгж бодож байна. Э, зүгээр яг анх кирилл хүчгийг яг монголчуудад яг тулгаж тулгаж л би болсон шүү дээ. Тэрэн шиг зүгээр буцаа шууд одоо ямар ч тийм их чөлөөтэй болсон юм чинь шууд хэдүүлээ буцаа бичиг рүүгээ орох хэрэгтэй. Одоо манайд би бол бас монгол бичгээ сайн март жоо мартцсан л да. Гэтэ одооноос яг эхлээд яг сургуульд орж байгаа хүмүүс бүх юм аа монгол бичгээр болоод тэгэхэд тэгэхэд л бол зүгээр нэг алдагдахгүй байхгүй тийм бид нар тэгэл буцаа сурч шít. Монгол бичиг рүүгээ орвол яг монгол хүмүүс үгийн утга ер нь нэг язгуур үгийн язгуур гэдэг чинь тийм зарим үгнүүдийн яг язгуурын Монгол бичгээр бичгээр одоо ингээд үгнүүдийн яг одоо яг одоо яг ямар үг гэдгийг утгыг нь сайн ойлгоход илүү. Аа. Одоо манайд бол кириллээр яаж байгаа юм чи бас өөрсдийнхөө үгийг монгол үгийг өөр үсэг рүү ингэж оруулж бид нэг ингээ хараад байгаа шүү дээ. Яг монгол яг анх яг тэр бичигдсэн юугаар нь биш тий. Орсын нөлөө ялч амар орсон л да. Зарим зүгээр латин болгоё гэж тэнэгдэжсэн гэж л байна. <laughs> Латин болгочихвол бид нэр тэгээ зүгээр тэгвэл бид нэр англи хэл сурахад илүү амар болно. Юм уу? Хурдан хөгжин бид нэр гэж. Яг эхлэл байсан ба ш тий. Яг ингээл тэр үед шийд тэднээс шийдвэр гаргасан ба ш тий бас л. Аа. Тий одоо улсыг яг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг шийдвэр дээр гаргасан хүмүүс ба ш тэр нь хин хин гаргалаа. Тэгээ шийдэхдээ ингэж Оросоос Оросоос санаа авч гаргасан юм байна шүү дээ. Кирилл. Гэтэ яг яагаад Кирилл рүү орсон бол тийм л сонголтыг сонгосон л энэ. Орос ялчгүй л амар хэлсэн. Оросыг шүтцэн л байсан юм л да монголчууд. Ганц угсаж байсан юм. Яг монгол хүмүүс нь зөвхөн жирийн ард иргэд бол нэг хаагаагүйсэн бах те зүгээр яг нэг удирдлагуудад нь цаанаас нь орсууд одоо монгол төвчгээр ингээ хүмүүс бичээд тахаар өөртөө ойлгохгүй болохоор гэсэн юм болоо эсвэл за тийм ч биш байх л та. Гэхдээ монголчууд зөв өөрсдөө шүтээд бас зүгээр оролцсон гэж магадгүй л нэ. Нэг тэр нөө удирдлагууд нь нэг тэр үеийн удирдлагууд нь. Гэхдээ бас яг тэрийн аймаар Оросод дэмжижсэн байх л та. Дэмжсэн ч юм уу одоо баг гар бие оролцож яг тийм бол Кирилл үсгийг яг оруулахад яг амар нөлөө олсон ч юм уу те. Яг тэр нөө хувьсгалын үед бол юу юм латин үсгтээ тийм сонин гарч марчсан л шүү дээ. Яг зөв мессенжерийн хэлээр битсэн юм шиг. <laughs> Халах халах голын дэнд чинь э, Монгол Орос ч хамтарч байлтад монголчууд аваар балмууд байсан гэсэн бүр. Балмууд аа. Бүр ямар ч нэг бичиг үсэг мэдэхгүй нэг нөгөөдөл амар цэргийн хувц хувцтай амар тий. Тийм хараад тахад монголчууд нь цэргүүд нэгсэн чинь балчид туу. Ямар ч нэг би би сайн төсөөлж чадахгүй юм гэхдээ. Чи хаан сонс. Аавт гэж хэлээ энэ дайнууд ч аав аавын зөрөд ер нь бол 2 дугаар дайн 2 <laughs> дугаар дайн энэ тэр бүр амар судалцсан. Орсоор байг бүр Звезда гэх нэг сувд ш тэр хөр бүр Оросын дайн дайнтай кино байм үздэг. Аав юм бас дайны дайн гэ дайны кино хийвэл бас Америк кино хийх чадах л гэж боддоо ш тэ. Байнгын бүр тэгээ өөрөө 2 дугаар дайны талаар баах юм шицсан. Аа. Тийм ер нь дайнтал таартай. <laughs> Тэгээд монголчууд нь яг Монгол цэргүүд нөө балмад гэдэг нь одоо гэсэн зүрх боловсрох бичиг өсөхгүй гэж өсөхгүй л хүмүүс ааш тэгээд дайтаж байгаа тэд нас хамтрал. Аа. Дарлуулсан манайхан жирэн тэгээд манжид дарлуулаад тэрэн жоохон тэр нэг юу сур яцсан шүн тэ би энэ нэг хатархтагцсан. Одоо өөр нэг хужаагийн нөгөө хужаагийн нэг монгол хүн амар тушаал твшингүүт нь тэнд хатархдаг тийм тийм байсан юм болов уу гэж бодож байна шүү дээ. <laughs> Бүгдэг дарлагдчихагаад манжуудад. Тэгээ нэг нэгээрээ айлгалах дэше гарч ирсэн. Нэгээрээ хятад эзний нэг <clears throat> нэг туслах туслахаар орох ч юм уу тий. Дэвшээ шаачдаг бусдаас. Зүүд нэг тийм суудсан гэж байна. Нэг нь дэвшээш тэмүүд нэмэр нөөдөх татах ч билгэн боломж татах ш. Нэг тийм нэг тийм дарлагдсан дар дар дарлуулсаар байгаа шээхгүй. Тэгээ жоохон жоохон хэтрүүлээд идэх санагд тийм аа тэгээд юг манжууд чинь хятадууд биш. Хятадууд чинь шал өөр шүү дээ. Тэгсэн чинь хятадуудыг ер нь жоохон үзэн яддаг юм лээ те. Монгол зүрээстэй. Нэг ер нь ер нь жоохон тэнэг хүмүүс л тэгэж шууд амир тийм одоо нэг тийм харанхуу бүтүүлэл вагнер <laughs> идчихдэг ших. Оос шууд ална. Тийм хужаанар гэл зүр яг ягаад хужаанарт дургүй юм. Гэтэ яг нөө нэг тим юм одоо зүгээр хятад хүмүүст те ямар ч тийм зүгээр л хятад хүн байгаа шүү дээ те яг манайд шиг хүн ч шүү дээ те нэг тийм хүнийг ард иргэдийн ингээд дайснаа гэж бодоод байгаа хөөх те зүгээр засгийн газрынх нь юу юм уу ч юм уу те төрийн төрийн бодлого модлогыг бодохгүйгээр зүгээр л яг жирийн менеж шиг менеж гэсэн ингээл төрийн бодлого модлоготой байхгүй зүгээр л Монголын улсын иргэдчтэй. Тийм бас улс төр сайжрангуйтай бас Америк алхмуудыг хийгээд эхэллээ тий. Шал өөр Монголтай одоо ер нь Монгол руу нэх нэвтэрч чаддгүйсэн юм сте нэг. Монголтай ирээл нэг юу гэнэ? Одоо э, зах зээл зах зээл хамтрын хамтрыг гэрээ бичиг үсэг одоо сая сая болсон шиг одоо. Тий, тий. Тийм бол байгаагүй шүү дээ. Тэгээ Орос хүртэл хурж ирээ шууд визгүй болгочих чинь тий. Монгол тий. Гэтэ Ирсэн сайн л та. Монголчууд тийм тийм тийм. Гадаадын мөнгийг л яг сайн Монголтой үлдэх аль болох гад валют оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд хууль мөл бүх юм гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бүр амар дэмжсэн те. Амархан баг анкет бүглүүл юм уу э, хөрөнгө оруулжлахор те. Амар амархан болох хэрэгтэй. Ямар ч тийм хүндрэл байхгүй, ямар ч тийм одоо те дарамт шахалтай байхгүй. Гэтэ хамгийн гол нь яг дүрмээ сайн мөрдүүлэх хэрэгтэй. Дүрмээ мөрдөө дүрмээ яг сайн анханасаа тодорхой ягаал тэгэл чөлөөтэй яг тийм орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Тэгэл тушаага шаад. Манайхыг ер нь докторгуул гэдэг шүү дээ хоол төрмөн. Үгүй харин зүгээр л 4 э, жилийн дараа өөр юу гарч ирээл өмнөх засгийн газар дээр хийсэн гэрээ мэрээ бүх юм байхгүй болол шинээр гэрээ шааж байна. Тэгэл Тэнгүүт чинь нөгөө юунууд нь хохирол гадаадын хөрөнгө оруулагч нар анханасаа яг муу гэрээ хийцэн байгаа хгүй өмнө. Тэгснэ хоёр дахь нь орж ирэнгүүтээ аа муу гэрээ хийсэн мэн гэж зогсоод тэнгүүт нь гадаадууд нь шууд өө тэгвэл бид нар боллоо гэж гараа яваад юм шиг санагдав. Зүг гэж. Ер нь бол тийм юм <clears throat> байж ийм л юм болол авах л тээ. Гадаадууд бас гадаадын хөрөнгө оруулагч <clears throat> бас жоохон Монголын Монголд жоохон хар PR яваад байгаа шүү дээ. Монголыг сая одоо нэг Америкийн юм уу те Эрдэнэс юулээ ямар Эрдэнэс 5 7 хол юу ямар компани лээ юу сая нөө нэг хоёр Филиппин нэг Америк хүн шоронд Монголд шоронд ордог Energy resource мөн Energy resource а биш мөн блөө бас тэнгийн гişэ Тэгсэн чинь Bloomberg-ээр л бүр амар гаргаашаа Монголыг бүр нөө нэг Bloomberg-ээр яаж идэгчсэн. Тэр нэг компанийн хамт хамтран одоо нэг бас нэг CEO нь одоо хоёр захирал байсан. Нэг захирал нь одоо Монголд ингээ баригдсан байгаа юм л да. Нөгөө захирал нэг Bloomberg руу уцтангуутай интервью өгөөш. Тэг ингээд ийм амар тийм шодрог ус юм боллоо. Боллоо эднэр ингээд ерөөсөө ийм амар юм байна. Өтер гэж юм. Тиймхүү юм ярьчих жоохгүй. Монголчууд ерөөсөө амар юм байна. Шууд ингээд өөр ямар ч дүрмээр тоглолтгүй те. Шууд ингээд хүмүүс шоронд хийгээл гэж тийм байна тэр. Тиймэрхүү юм. Гэтэ ер нь бол Блумбергээр зэр цацж идэг шээ. <laughs> Дэлхийд аяар монголчуудыг муулж дийсэлж идэг шээ. Надад бас очиж бизнес айлгаж яах хэвээр байна те. Нэвтрүүлгээр орж. Нэг л сониу <clears throat> танилж мэдүүлж. Юмыг нэг л амар буруу аргалаадах шиг нэ Монгол манайхаа. Гэтэ ер нь нэг юмхөө юмэг арай нэг чинь <laughs> олон жил автгүй үсттэй нэг. Дээжж байгаа л амар хитгэн сар мар ер нь ягаас суучлаа шүү дээ. Хоригдож байгаа л. Өнгөтэй тэгэл сая гарцсан юм уу? Миний нэг гэр мэдэх манай нэг найзын аав нь юу ихгүй. Мятын захирал байсан. Тэс би юу ирч багшээс <laughs> энийг зэр сонсчвал мох бахтай гэж за боллоо. Мятын мятын боллоо. Юу бас нэг бас хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Тэ тэгэл Тэнгүүтээ зэржсэн тэгэл хэдэн жил болсон. Аа. Яг тэр бол бас улсын мөнгийг шамшигдуулаа шахаад. <laughs> Шамшигдсан мэддэг шээс тээ. Шамшигдаа шээс. Чи яага миний мөнгийг шамшигдуулаад байгаа юм бэ? Шамшигдуулсан да. Аа. <coughs> Ихэр ирсэн үү? Ихэр ирсэн Монголд. Ирсэн тий. Ирсэн шүү дээ. <coughs> Орж мараа шээ ингээ алдсан. Тэгээд яасан <laughs> юу болсон гэж. Өмнөх зургийг харсан чи арай л зүг. Big Daddy. <laughs> Одоо зүгээр өст. Товлоо үзсэн юм. Амар дээрлэхэ шатсан гэдэг шүү дээ. Тэгээ бас л тэр яг Монгол тулхтын 100 орчмөр тэр яг нөө үзэсгэлэн зарлж орлж хахтаа бол хэцүү л байсан юм лээ те. Зүр яг шийдтсэн те өөр зөв л үзэсгэлэн зар мэдгүй юм уухгүй ч гэсэн. Ам ам салаач боловч өгөө. Бэвстав. Тэр нь бичлэг бичлэг нээц байдаг ш. Гэтэ явахаас өмнө нэг хүсэл биелүүлсэн мэлээ те. Юхээр миний хүү бат чугрыг Монгол банкны гүйцэтгэх зэрэг үлээ. Нэг юмар нь болгоцсон штэ. Тэр яг бүр улс төрийн зүгээр л юу болоо шас те. Нэг тохиролцоо явууц. Тохиролцоо те зүгээр нэг. За тэгвэл ядаж надаа ийм үг. Одоо ер нь би одоо ингэ явуулаа энэ бас. А одоо юу? Аа. Гүтний хоёрыг. Аа, тэгээ солонгосгож байгаа. <laughs> Би одоо явлаа эндээс чи. Тэр нөө амар тийм сонгуульд орж байгаа хүмүүс болохоор ингээд яг сонгуульд яг мөнгө өгч ороо тий. Тэр сонгуулийн одоо юунд нь сагуужүүлэх ч юм уу тий яг мөнгө өгч ороод тий. Тэнгөтэй яг тэрнийхээ оронд яг яг тийм юм тийм одоо юм тогтолцоо бий болсноос хойш ингээд тийм амар тийм авилгал одоо авилгалах юм одоо зөөр тэгээ идэж мэддэг ийм юмнууд болцсон юм шүү. Хүмүүс мөнгө мөнгөө тий зардал гаргаж ороод манай аваа ичэр чинь яд штт тэр багасаа найзсан нэг найз нь одоо усын хурлын гүш болцохгүй тэнгууд нөө нэг нэр дэвшигт нь гамбатар мөнгө зэрэг мөнгө зэрэг ингэж яаж авч найзуудаас нөө чавж авч дэвшигэн тулд 1000 сая төгрөг тань уу 5 сая төгрөг найд байна уу 3 сая төгрөг найд боол тэг гарч гарч гарчна тэнгууд нөгөөдөл чинь тэгэл яаш штт та нөө миний энэ хөлийг оруулаад өгөөрэй хатан талаас мөнгө өгсөн чинь тэгээд бас биелэхгүй хэцүү те. Яа, <laughs> fuck. Хэцүү л дээ ер нь. Гэтэ энэ яг энэ яг яг амар буруу болчих жоохгүй. Тэгэхээр бүр шууд системийн алдаа те. Мөнгө мөнгийг ингээ холдуулчихаар шууд хамаг юм яг утгаа алдчихж байгаа хөөхгүй. Ямар систем ямар ч утга тийм. Яг тийм мөнгө мөнгө ингээ орчхоор чинь хүмүүс яг тэр мөнгөний төлөө Америкч гэсэн яг тийм гэж байгаа хөөхгүй. Одоо нөө Тэ одоо хамгийн дээдлийн түвшиндээ бол ерөнхийлөгч мөрөнхийлөгчтэй ингээд улс төрийн том том юмнуудыг ингээд цонголт нь санхүүжүүл зүгээр Coca-Cola мөн л зөв хэдэн сая долларын хандив зүгээр хандив хөцөө. Тэгэхээр э, чин бүрэг тэ уусаа аваа аваа өгөөтэй шааж байгаа. Тэгвэл Монгол тугаа ер нь MCS компанир нь нэг э, гишүүн төвшүүлээгөө нилээдэн гишүүн төвшүүлсэн мэн тэ. Нам намыг санхүүжүүлж байгаа. Тэ. Мөнгө өгөөл тэ. Ингээл юм. Од жаргал чинь хэдэн тэр тэрбум болцсон л үү те. Тэрбум Америк долларт болцсон уу? Тийм үү? Мэдгүй. 2.2 тэрбум болцсон шүү дээ. Доллартай. Тэрбумтны згсаалт магсаалт нь орцсон. Сайн биш үү те. Багада <clears throat> багада би эмсэс гэдэг энийг э, зурж исэн мурж исэн тийм баримт тгэнэ үзсэн үү? Тэр чинь Монгол тулхтны зөөр юм шүү дээ. Аа э, тэр тэр юм уу? Тийм шүү дээ. Э, тэр үү те. Тэр жиг хотлоо шаасан бах те бодлоо багасаа нэг би одоо юм ягаад үнэнгээсээ ч ярьсан юм л гэшаа. Гэтэ зүгээр харсан чинь зүгээр харсан чиг зүгээр МСС-ийн барилга барилга шаснаа нэг од одныхын тэмдэг юмдаг. Гэтэ тэгээд ингэж мөсөл мөрөдөлтөй хүрэх. Coca-Cola гэдэг нэг зорж исэн гэдэг үстэй. Тэрэн дээр чинь би зүгээр нэг Coca-Cola гэдэг нэг юм зорж исэн гэсэн чинь яг тэр зургийг харсан чи яг л баг нөгөө нэг юун дээр нөгөө нэг Тэгээ цахилгаан холбооны тэр нэг цагных нэг баг тэр шиг харагдаж. Coca-Cola дээр амар од модтай ч үлээ. Тийм зарцсан шүү дээ. Юудэ хүслээ биелүүлээд. Аа. Тийм лазер юм тавьчихсан байх. Тэгэл неон гэрэл. Гэтэ ингээд шууд ашиг сонирхол ороод ирч чинь тий хандвар хандвтай даралтал тий чиний сонголт чинь ахын тэгээд 2 тэрбумыг яах уу? Аашас. Тэгвэл 2 тэрбум гэдэг чинь 2 тэрбум бол нэг юм бас нэг оронд нь жинтэл юм өгнө гэсэн үг шүү дээ. <laughs> Дисконы газрууд амар шатна гэсэн. Шатдаг шүү дээ. Мгийг амар болоод диско. Бар диско. <laughs> Амар мөнгө олдог. Тэгээд амар их мөнгө өгд юм шиг л шүү дээ. 100 сая 200 саяар нь өгөл шүү тэгэл үсл газар явах хэрэг авч байгаа шээ. Нэг бол дээрэс нь хаалахгүй татлаа шаа тий. Ерөөхдөө ч алтан үеийг залгаж байна. <laughs> Ягаад энэ маск клабыг хаачваа? Таар ч одоо яацсан юм бэ? Наад бат онгоолгоч наач хүүхдүүд бас наргид цэнгэгэлтэй. Гэшээс тийм ярьж <laughs> байгаа. Ерхийлэгч алтан үеийг. Ерхийлэгч нэр дэвшээс яах вэ? Хотлох уу. Олуулаа ялан шүү. Тийм юм байдаг сте 2012 13 онд 12 онд лөө тий. Олуулаа ялнаа гэж. Тэгснээр зүгээр л арчсан намыг тэгж яснаа бас жоохон ямар хүмүүс сэтгэж гаргалаад тий. Тэгэл арчсан нам төгсөн. Тэгээс өгсөн шүү дээ. Тэг бүгдийг арчсан нам шаас. Тэгтэл нэрэ. Гэтэ яг нэрэ сони юм аа нэрэ хин илүү одоо сонгуульд өөрийгөө рекламцсан л барыг хожих юм шүү тий. Популизм сайн жүжиглж хин хүмүүст илүү таалагдсан нь. Тэгэхэр ч юм бүр яг үргөвчтэй ил хийсэргээ зүгээр усын хурлын гүшин болцсон байдаг нас тий. <laughs> Дэвшчихийдэг шээс. За тэмүүгээ утсыг авлаа. Э, бид нар бас танил мэдрэмжээс нэр дэвшээ. Э, Ашиг танил мэдрэмж нам гэж гарахгүй нэзээ да. <laughs> Танил мэдрэмж тэгээд э, их уралд сайхан суудлаа олон холж аваад танил мэдрэмж нам шаах уу тийм үгүй. Гэсэн чинь сонгуулаар амир манай намын байрыг шатааж матаагаа шээс тээ. Нэг тэр өдрийн нэг 7 сарын 1 байдаг шээс. Аашиг. Яа, нам гэдэг чинь бас нэг сонир юм шүү. Монголын гэтээ нөө нэг <laughs> ерөнхий сайд дасан дашин бэмс өрөнгөө штэ тий. Гэрлээ онтрахгүй юм уу гэж. Ерөнхий сайд дасан дашин бямбаг бай, бэмс өрөнгөө тэр тэр үний нэг ярилцлагуудын үзгээр бас амар гоё яриад байдш. Нэг ер нь яг ерхий сайд байсан болохоор яг ерхий сайдын ер нь юу гэн Монгол улсын юм уу эдэн засаг масаг тэрэн дээр их арчсан нам одоо ингээ хүмүүс ингээ задраад ингээ фракц фракц болоод тань гэж яриад байна. Анхнаасаа л олон фракц нийлж иж нэг нам болсон юм. Тэгэж. Одоо тэгээ тэгэл ер нь яг Манд яг төрхөөсөө өмнөх байсан юмыг мэдхгүй болохоор те бас жоохон сайн түүхээ сайн судалж ийж нэг илүү ойлголттой. Тийм ээ. Юмны өр дагавар ямархуу үйлдэл хийжсэн тэр үед ямархуу цаг үе тэгээ юмнуудыг сайн унших хэрэгтэй. Одоо тэгээ цаашаа яах юм? Чилээд яг энэ систем систем нь яг яаж ингэж бий болсныг сайн яах хэрэгтэй тах. Тэгээ системийнх нь одоо нэг алдаа оноо тэр юм ингээ ойлгоод тэр чи арай болов системэнд арай жоохон боловсон. Манай парламентын засаглалын засаглалтай шүү дээ. Энийг ер нь зөв гэж үзт юм л зарим төвх судлаач нар. Яг бол өмнө нас нэг аравт төмт гэлээд шүү дээ. Их хуралдаа гэж боцуулдаг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээ төлөөлөгчд ингээд ирцэн тэгээ хаа ингээд уулздаг шүү дээ. Тэгээ хаанаа сонгодог вэ? Тэгээ тэгэл сонгож өнгөдөг. Тэгчээд тэд тус чинь яаж байгаа шүү дээ. Нэг фракцаас хүмүүс нэрцэн тэгэл хилцээл инглээ тэглээгэл хэлдэг. Тэгэл нэг зөв шийдэл гаргадаг. Тэгэхээр яг тэр үеийг амар ер нь бол те их их ноёд одоо нөө нэг бусад яг юм нөлөө бүхий те хүмүүсийн хад хүмүүсийг захирдаг яг шийдвэр гаргах хичнэр нь уулзсан гутаа хэнийг хаанаад болох вэ гэдэг яг шийд. Яг нөө нэг яг хааны яг хүүхдүүдээс нь бас сонгож мөн сонгодог байсан гэж боддог. Эсвэл хаана өөрөө сонгоцсон ч байдаг байсан хэ тий. Тодруулц хэлэхдээ. Жангум дээр хаана амьдрал бас амар гардаг шүү дээ. Жангум аа. Жангум Жангум гэдэг кинонд. Жангум байсан хэцүүгүй. Нэг э, тогооч охны тухай гардаг. Амар адарматай астар чинь. Нэг э. тайж байж таа жоохон явуултаад байдаг л өгш. Нууцаар уулдсан шүү дээ. Нэлтэй шүү гэж. Хизээч үсэлцэж байгаагүй гэж бидний үзэгчдийн үнсэлцгийг үнсэлцгийг харахыг хүссэн гэсэн чинь зүгээр тийм байгаагүй. Зүгээр л хоол хийдэг. Амар хоол хийж юм гэж. Нөгөө дөрөв хааныг бүр яг аварж авараашаа гадаа хоолоороо идсэн чинь зүгээр хаана гэж баярлж баярлаа. Тэнхээ орж орош байгаа тийм шууд нэг амснаа. <gasps> Ашиг. Төнгөт амир нэр хүнд нь ихсэж өгсөн ш. залуусаа 102.5 хэмтээний өргөн чөлөөгөр та бүхэн яг одоо миний хоолойг сонсч байна тийм ээ. Энэ долгионоор яг одоо миний ялалт миний хоолой яг одоо дуугарч байна. Ааш. Тэгж үлдээ. Үгүй. Үгэлтэй. Чиний ярээс тийм. Манай FM хөтлөлөө гэсэн гэж хөтлөх бай. Яг одоо 102.5 дээр миний дуу хоолой хурж байна. Ингээ та бүхний чихэнд яг дэ спикерэр чинь гараад миний дуу хоолой очиж байна. Ятаргаатай ш. Ингээд дуу хоолой нэг юм дээр тавьсан чиг тэгж байдаг шүү дээ. Яа. Чи сонирхолтой татах юм. Ингээд машин жолооч завьчихна тий. Тэгээд дууссан чинь юм. Тэнгөтэй тий тий нэг юм ярьж та. Та одоо их юу гэж байна? Машин ярд барьдаг хүмүүсийг тий. Өөрөө ажилласаа тарчаал бүжирч явж байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Үгүй зүгээр л нэг ямар ч тийм хөтлөлт эднэр байхгүй. Зүгээр нэг эмэгтэй хүн нэг оруулаад нэг 18 настай амир тийм бажгүй хоолойтой охин. <laughs> Ааш. Тийм зөв хоолойтой өхнөд өгдөө штэ нэг эфэми нэг тэ химээ тачаангу хим бинчлээ тэ нэг 104 лайф радиогийн <laughs> нэрвэд штэ бүгд санти манти тэ хим бобо гэж гэл тэ бөө нэг тийм характер үзүүлдэг гэсэн штэ хөтлөгч характер үү Тэдний нэг эмхтэй аймар дайм <laughs> гэсэн тийм хоолоо болоотой те аймар залуусын боовыг босгодог боовтой хоолоотой те. Янаг хоолоотой. Хайртай олж болоо ш. Хоолоонд нь бүр сонсороо бүр байнгын сонсогч нь бүр ингээ хайртай олж малцсан мессеж хийж шах бүр. Би чанд хайртай маяртай. Энд яг тийм эмхтэй ч юм уу зүгээр шүн үгүй би яг юу ярихчлаа тий Зүгээр л нэг эмхтэн хүнийг оролгонготой ингээ микрофон өгөөл. Тэг зүр орхичвал яадаг бол. Тэг юу ч хамаагүй яргээл. Тэг тэрийн зүр шууд цацаал. Зүгээр л нэг тэнэгтч мэгтэл тэнэг юм ярьсан ч хамаагүй тэгэл ганцаараа бол тэ. За тийм төрлийн шин төрлийн яг шууд түүхий entertainment түүхий ч гэжтэй. Тэгэж болох юм тий. Задгаа шоу. За энэ бол бас хотлоо <laughs> зөвөрл төсөөлөл. Үгүй наа чи болно. Наад чи хэрэгжүүлнэ. Төсөөллийн аялгау. Тоглолт. Аашаа. Тим тоглолт шааж байна те. Бөхөөргөн одоо нойргон хонсон 6 нот. Бөхөөргөнд чи юу яваад байгаа юм? Тоглолт Монголд толдог өстэй. Бөхөөргөнд очтно. Тэр бүр пиг шааждаг шээсэн. Тийм үү? Тоглолттой өдөр бол тэгэл тэр уулзар зүгээр пигэрж яадаг шээ. <laughs> Зүгээр нийл нэг тойруулаад машинаа тавьцгаа. Тий. Явхад хэцүү шээс тэр өөр. Имэнэр яг гой гойлын дээл мэлэн өмсцэн тий. Swag дээр азай буурлуудаа. Азай буурл. Азай буурлуудаа баярлуулаарэ. Ээжигээ амьдтэй амьдт нь хайрл. Тэ амьдт нь манай тоглолтыг үзүүл. Тэр гүйлгээ шавд. <laughs> Яг одоо манай билетийг авч ээжигээ нэг баярлуулахгүй мө? Тэгэл те. Ээж нь очиад үздэг шээс. Сэтгэлд нь хүрдэг <clears throat> юм шиг. Тинчэн яг ингэ дуушд гарч ирэл те. Нэг гараа ингэ өргөчл. Хөөцэн зэнгэ жэмээ. Тэр тэгэл ямар ч тийм инструмент тийм хөгжим амьд хөгжим хөгжим байхгүй зөөр нэг флашн дээрээс инструментал баг тавиаш байгаа юм шиг. Зөөр гарч ирэл өөрөө нэг гоё дээлтэй те өөрөө нэг гоё хувцтай дуучин гэхэр нэг тийм л идэм байж. Тэгэл баахан дууч тэрсэн. Гарч ирэл за ингээд ингээд ярьж мэрч чал. Тэгэл дуулчаал тэгэл. Баярлаа. Тэгэл яваад гэдэг шээ. Амьд тарилцаа байхгүй тий. Уртын доо. Уртын доо найраар тэгж үссэн биз тий. Найрын толгон дээр малч чинь нэг нэг. Уртын доо. Уртын доо юу? Урт найрын дээр зэрэг Найр мэрч гэлөө. Хайр хүлээж аваа босч босч. Ямар дуулцаад штэ үзэснээр л би бүрдгээд над дээр миний э, дулах ээлж төсөөхгүй гэсэн ч бас би бүр ганц ч мэддэг дуу байдаг. I want it that way. Англиар дуулчил яах вэ сте? Алга дуул штэ. Амар шахахтай. Эний бүр үл сте. Эмжин энэ гэх шиг. Йоо, наматага цинг, наматага цинг цинг. Илт бод хаяатага сава цинг. Чиод өвөө <laughs> эмээн шууд инструментал нь явж ирээ шул өмнөөх нь гарч ирж мөрөө шаа. Шоу болдог шээс тий. Тэгж үснэ өвөө эмээнэр шууд бүжгэж мүжглээ. Эмээнэр амар шууд ац мац өмсцээ. <laughs> Стриптиз эмээнэр гарч ирж. Шууд нэг <laughs> өнөө доошлонгот юу үсчихсэн тий. Аа? Өнөө унгаа онгот. Стрип стрип. Торпа үсчихсэн шээ. Яа нэр найран дээр дуулах дуугүй юм шүү нэрээ. Би тэгээ зөөлөн зөөлөн замбуул нэг нэг батх нь мэднэ гэж бодоод. <coughs> Тэрийг дуулах юм бодсон. Гэсэн чи тэрийг ямар ч олон дуулт. Дуулах юм сонирхол болчихсон. Шааш. Би өөр юм <coughs> бодсон мэдэхгүй. Үс дуулцдаг шээ. Тэгээ өста банд тэгээ бүр бандчаад нэг шейх гэх хахтаа тэгээ буцаж орж ирээгүй шүү. Сайн болцсон байна. Намайг малцны малцсан нэг төмөгөө хайчих уу гэдэг суугаад итгэс би тэрийг <laughs> тоолоос гадаа сонсоод бүр бүгдийг сонсоод сууж идэв. Тэмүүг очив. Болохгүй хогч авчихсан юмсан гэсэн юм. Яг хүмүүсийг яг одоо амар яг дотроо нэг дуутай явах хэрэгтэй гэж боддог хөтэй. <laughs> Тэгэл чи юу вэ? 80 80 гарсан 83 дөрөвтэй эмээнэр хажууд суучаад ингээд зарим эмээнэр зүгээр зүү дутаад байсан. <laughs> Би бүр гайхсан ч гэсэн Зүгээр ингээд юу ч ус юм шиг уугаа шүү. Тэгээ уучлж байгаа ингээд сайхан. Уу ингээд халаалт төр гоё ингээд хүмүүс ярьж эхэлдэг шүү. Тий. Нэг тийм болоо шүү. Тэгээ бүгд дуулдаг бас. Энэ тэр эмээ мэ бол амар дуулчлаа шүү. Эмээгийн дуу сонснаа бол малцсан шууд эмээчүүд барьж байгаа юм чинь. Аа. Тэнгүүд эмээ дуулчаал. За одоо энийг дуулах бай. Аа за хин хин дуулнаа гэл. Өөрөө за за явчихсан юм лээ. Яг <laughs> бас хөтлөөд явчихдаг. Яг дараалуулж бас дуулуулж лээ. Аа. Тэ бас ингэж нүг бас те хүмүүсийг яг гой гой юмнуудыг нэг нэр дээр явуулж өгч юм бас. Сүулт нь монод нь үлдчихэж те. Тэгвэн тул те нэг гоё юм явуучаад нэг муу нэг сайн тул түүний хүнээр тулчаад өөр нэг гоё тул түүний тул. Аа шоуг яг онохгүй дараалтаа явж яваа шээ. Тийш те. Сайн авч явчлаа. Өөрөө хорхоо гэдгүү ч гэдэг. Өөрөө хорхоо хийдэг. Тэг бүр янзын хорхоо хийдэг. Хин. Тэг малчин. Аа. Тэг нэрийг зөвхөн тамганы найранд ярьж утсан. Тэнгүүд тэгэл тамганы найраа. Тий. Морь нэг онгонууд л хамгаалдаг. Аа ямар гоё тий. Хавар намар хийд юм лээ. Тэгэл өөрөө хорхогоо ингээд бүх юмыг тааруулчаал. Аа. Тэгэл ингээд их болохт нь заодан болсон гэл тэг оруулчаал өөрөө гар авчдаг. Тэгэл нэг гэр дотор ингээд өнөр идчихэл дуусангууд нь орж ирдэг. За энийг зөөгээд Яа, хорхоо гэтмэр. Одоо ярьж байна. Тийм. Аа, nice. Одоо санаа. Аа, за баярлаа. гэдэг. Хорхоо гэдмэр санагчлаа шүү. Хорхоо гэхдээ ер нь дуусахдгүй те. Янз нь шүү дээ. Бис тэр нэг хоньны дотор нэг хиддэг л те. Илэг сэмж зүрх мөрх уушиг нэг жоохон жоохон хидэл өрчт нэг амир хиддэг. Тэ хоньны бас гоё дотор ирэхт Тэгээ илгийг сэмжинд ороод шарж идэх гомго юм байл. Яа, nice. Ийдсэн ч юм бүр ёо. Жинхэнэ зүрх зүрхний шигдээс. Жинхэнэ холестерол. Гэтэ бүр санчлаа бүр. Сайхан Монголын энд байсан шүү дээ. Аа? Нөхнүүд төр нэг тал руу нус игээд бүх нөх бүх боломжит нөхрүүд нь зурм мурм гаргаж бахан усыг шалждаг гараад ирэнгүүт нь барьж шахс. Нэг нөхөний яг үлдээнхтэй яг нэг нөхөн дээр нотоо шахаад. <laughs> Өмхий өрөндөө тарж шít. Манай оо тийм Монголд байдаг юм. Монголд байдаг. Хаана байдаг? Тэнгүүд амар тийм гүрэн өнгөтэй дээ. Тийм тийм. Тэнгүүд зөө би бас ахыгаа л ингэж яаж байгааг л харж байгаа шít тэр нь. Барьж байгааг нь. Тэгсэн чинь зүгээр л ингээд нэг цохид цохид мөч шít ингээд жоохон хурж мөрчөнгөт. Ямар хоо юм бэ? Нохоо шиг. Мууртай ирд төстэй. Ингээд нөө нэг нуруугаа ингэдэм байл шít. Тийм үү. Ингэж бас тийм байл шít. Аа Тэр нөгөө нэг хүүхэлтэй кино мөн дээр идэх шиг тийм хар цагаан өнгөтэй байна уу? Үгүй хар цагаан биш. Монголынх нь Монголын зүр яг нэг хөр өнгөтэй нэг орчиндоо тасаад газрын нэг шаргал өнгөтэй шүү дээ. Нэг тийм өнгөтэй. Тэгээ ихтэй бол яг тэр амтан ч тийм шиг ингэж амар жүжигч юмжулт юм байна шүү дээ. Жүжигч амтан. Тийм үү? Амар жүжигч амтан лээ. Гэтэ яг тэрийг манайх алдсан юм аа. Оскарт нэртэй шээ. Юунес нь сүүлнээс нь хийж чадсан 2 сав шүү дээ. Алаа шүү Тэгээд тэгсэн чинь тэгээд нэг малчин даваачаад өгсөн чинь нэг малчин чинь энийг нэг хотон дээрээ тавихаар чам маань ирдгүй юм билээ гэсэн. Амнууд юм юуг нь арсын авах гэдэг ингэж арсын гэж нэг гоё ингэж яд штэ салгадаг штэ. Тий, тий. Анхаас нь гоё салгадаг те бүр цэвэрхэн бүр яг ямар ч өөсөйгүй. Ингээ салгасан чинь зүгээр л өмхийнх нь юуг нь цоглоо шатсан чинь бүр тэр нөл өмхийн шахах мөхийнх нь давсаг юм уу гэж байна. Тэгээ харамссан шүү тэр хөрөнгө хөөх. Мох байсан уу? Амтаа амтаа алхалцсан байдаг шүү. <sighs> Харт хүчтэрээр бас харин харьжсэн чинь зүгээр л годомжинд нэг нохоо ингээд зам дээр ингээд хөвтсөн зойо. Тэгмэт ингээд ингээ өөрийгөө ороогоод ингээд жоохон дулаацах маягийн ингээд ингээд орооцсон тэгснэг амар чичирсэн. Аа гэж идэх шашин бүр бараг мэдгүй болцсон юм шиг харагдсан бүр. Бүр хараа бүр амар өрөвтэй шах. Би ёо би сая гомрын нэг юм хийх хэрэгтэй байсан гэж бодож. Одоо хүртэл харамсаж чинь тэр нөхөө. Би юм тагтай болчмод тэр дуртай шүү дээ. <laughs> Багтаа манайх тат тэжээжсэн. Тэг ингээ шоо би ч бас э, хамаг цаах мага хачаад за нэг шуугаа юунаас нь гаргана гэд энэ одоо нэг торноос нь гаргана гэд тэг гаргаад ингэ нисчихсэн Мөт зэндэр гарч тийш очиж тийш очиж мочвол. <laughs> Тэгэл ийш орлохтаа ингээл буцаж ингээл барайл хийчихдэг. Аа. Барих гэж бас нэлийн болчихсон ч гэсэн. Баг бааж мах уу? Бааж маань. Тэгээ нэг шар манахаар шар бодоо байдж тий. Тэрийг өгдөг гэсэн манайх. Нөгөө шар бодог гэсэн. Өө ийч. Уг нь хосоор нь тийж байл бас гоё төлөж лээ. Тэгээ алч юу нэг татны ихтэйсэн л да. Ингээл хэлж мөлий наа гэж. Ингээд гар мар хацж мацал. Аа одоо энэ тустай гарал би нэг <laughs> шуулт хийчих гэж бодтыг. Энэ гоё юм аа. Тийш тий. Э, Амьд амьтантай ингээд байх ч юм бас хүний хүнийг арай жоохон өөдрөгөөлөх юм шүү. Гав ганцаараа амьдраад тахаар тий. Яаж нэг нохоо. Тэгээд нүг бас тэгээд э, хариуцлах татныхаа төвийг дуусгаж байна. Тэгээд тэгсэн чинь манайх нэг э, байгалийн анги байсан. Байгалийн тийм юм нэг тагчулдаг гэсэн шүү дээ тэр үчиг ингээ ингээ юу байга судлал ингэ ч юм уу тийм үү танаа ингөө тийм нэгдүгээр инг а тийм тэгээд нэг хэрэгж хэрэглчээд татич нэг мүзэд тий энэ дээрээ тавьчаад <laughs> нэг хэрэглчээл тэгэл буцаад өгч гэж хэлээл тэгсэн чинь зүгээр алдсан байдаг ш <gasps> тийм шаалтаа тэгэл зүгээр тэгэл эргэж ирэх хэвчээ хор юуны хор идчихсэн шүү л холгон молгоны Пэжтэй сургуульд ирсэн үү? Тий. Шааш. Тэгэл дүү итер төрл дүү наваг л ирэн зэмлэлтэй энэ. Яг ч яасан гэл. Тэгээ муухай лсэн л та. Загас бас тэжээс загасыг бас тэжээжсэн загас хажуу байл. 7 хоног хөдөө явахад алаал хийцэн. Тэгэл баахан загас хөөсөн хүнд ер нь өөрийнхөө амтныг орхиж авах юм юм шүү. Наас жоохон бахт манайх нэг жижиг хавтаа байсан хгүй цагаа цагаалаа гэд анхны анхны одоо тэжээвэр амтан. Тэгээд амар цагаалаа ятаа тоглож моглол амар гоё гоё манай яг манай нох байсаахгүй манай гэрээ. Жижигхэн нохот тэгсэн чинь нэг ёо ихчэндээ тэднийх бас нохоо мохоо тэжээдэг том нохоонуудтай. Тэгээд тэн тэнчээ ингээд нэг жоохон төр өрчихөд буцаад ирсэн чинь зүгээр л нэг нохоо наалцсан байдаг шээс манад нохоо. Тэгэхэд бүр аа муухай сайн. Манай ээж бүр амар байсан шүү дээ. Яртай нохоо. Хоос гоё л та. Амтын багтад тижсэн бол ер нь жоохон хүмүүжл болгосон баг те. Хүн амтны жоохон хайрлагч юм. Тийм бах, тийм бах. Яа. Багах тахт ямар ч бол тарцаа марцааг бол зүгээр л утгагүй алдаг байсан л та. Тийм ээ. Зүгээр л тоглоом шиг шаадаг гэсэн. Азг дээр надтай тааралцсан зарцаа бол азгүй зарцаа шат. Би бүр бокс тул төсөн үү? Бокс. А тий. Бокс тул. Голио молиогоор нэг тарцааны толгойг нь тастуулж байна. Нэг э, эрэгтэй голины сүулт штэ. Сүлээр нь штэ. Ингэж сүлбэж алж болох гэж үзэж ятчих шээ. Йоо би нэр. Голины ингээд нөө <laughs> гидсийн ингээд өөрийнх нь амруу нэгэ жоохон ойртолцсон шууд өөригөө идэж шалчтай л штэ. Өөрийгөө шууд шалтгаан харакири хийгээд шалтгаан. Тэсэн цус гараад хүлээд. Гэтэ тэгээ өгтөө. Жохон жохон э, амнаас нэг цус гарчдаг шүү дээ. Тийм бор өнгийн цус. Цууч юм шиг. Тий. Санагдас тий. Тэр чин цоо штт. Гэш ах маги цоо гэж. Тэр их цоо баха тий. Сони үнэрт юм гаргаш. Мохоо нэртэй. Тэрийг нөө нэг харшил маршилтай хүмүүс яг голионы шууд тэрийг доторхын уут залхич бол ярилдаг мэлдэг тийм яриад тээ. Сая энэ өнгөрсөн 100 манай юм 2 гол залхисан шүү дээ. Мангар том 2 гол хоёулыг нь бие барьж гисэн гэж. Тэгээд нөө ажлын эсрэг гэл тэгэл залхисан л та. Тэгтээ яг мэдгүй. Зүгээр тийм байд. <laughs> Зүгээр харахад бол эвгүүлсэн гэж. <laughs> Хажинаас нарах. Майчдаж байгаа юм ч тийм. Тэр ихтэй 0 тэжээлүү. 0 витамин. Аа шин чи юу хортон мөрөс байхгүй те. Тийм дандаа л зөөр нөө юу л байгаа шүү. Голооны шээс баас. Голооны бизнес шүү. Голооны виза. Голоогт бизнес шаа. Тэ голоог бүр амар гой амттай хийдэг болчихлоо. Пиццан дэр ингээ хөл мөлөж идэг. Хөө зэрэг бүхэл голоо ингээ бүхлээр нь шаарцсан оо. Тийм ээ тийм. Бүхлээр нь тосонд шаарч марцсан те. Тийм тийм. <laughs> Тийм. Терияки голоотой Chicken арга. Ийм шал нэр яа. Голиог зүгээр френч фрай шиг ингээд тэр хажууд нь кетчуп мэчуптэй иддэг те. Голио ингэж юм. Хятад руу шахах. Хятад голио газар шаач. Тэгэхгүй Монголоос ирсэн голио мэл шарж өгдөг. Монгол Монголоос голио экспортлоо шаагаад. Валют олоо шаагаа те. Голио үржүүлэг явуулаа шаа. Манайх ч амар бүр юу гэдэг үстэй мөр. Зарцааны нүүдэл үер мөр болдог ус те тэгжсэн шүү дээ. Нэрээ баг 10 хэдэн жилийн өмнө, 10 10 жилийн өмнө юуны хар цох нүүдэл шаажсан, эрвээхний нүүдэл шаажсан, царцааны нүүдэл шаажсан. Тэр яаж багсагч вэ? Хороор багсагчлаа тий. Тэгэл нүүдэл нь яваад өгсөн шүү дээ. Тэгэл өвчөж байгаа юм тий. Тий. Гэтэ тэр амар сонтой сүүлийн үед ерөөсө тийм болоогүй тий. Хор мурдцсан баг гэж бодоод шүү дээ. Мэдгүй надад тийм амар хорцоц бүр хаасаагүй байсан шүү дээ. Нүүдлэр чинь зарим нь ингээд зарцаа үлдчихэж байгаа шүү дээ. Зарим викүүд нь. Тэгээд тэднээс ч өөр мод нь үлдээн. Тэгмээ тэднээс нь ингээд дахиж үсэл хөгжөөл. Тэгэл арай нэг хэсэг бүр алга болчихсон шүү дээ. Тийм тийм. Тэр нэг нисдэг шамуул шаргалц нь ядрагт тийм. Ямар ямаа орох шүү. Нисдэг шаргалц гэдэг нэг том шаргалц нар ингээд эсээш. А тийм. 9 сар хавцаа бол амар хэсэж 7 сар ч лөө Амар цагаан халуун үед халуун үед ихсэн шаачдаг. Зүгээр нэг тийм жижигхэн нялх ялаанууд оо. Тий. <laughs> Ялаа нялх ялаа биш энэ шоргоолц. Тийм үү. Хаан дээр ингээд хотод уу? Ингээ хөдөө хөдөө. Аа хөдөө. Хөдөө бол тэгэл ядаргаатай шүү дээ. Ялаа ялаа бол ер нь амар ядаргаатай мөлий. Ялангуяа гол мол тийм газар дээр Ялаа шум. Орой жоохон нар буунгутал шумуул гарч ирэл. Өдөр нь өдөр нь ялаа дарамтлал. Ерөөсөө салдаг юм бол ялаа биднээс юу хүсэж байдгийг. Сониуч хараад мөнгөийг л. Сониуч шаагаад юм тий. Мөнгөөг альсан дээрх ингэж янз бүрийн тоос тортог идэнгүүтэй. Долоогод идэм шүү. Амар шийж байна. Үнсээ шаад. <laughs> Мм. Мм. Үнсэд идэг өстэй тэр нэг хошуугаараа. Тий. Амар сараа шахаа тий. Янз бүрийн өөрийгөө угаагаа шахаад идэх тий. <laughs> Ялаа зүгээр амар тийм э, гарын зүгээр ингээд нэг амар нэг навшийн нэг тийм төлөвлөгөө хийж байгаа юм шиг тий. Тийм тийм гээд хорон санаат шиг ингэж гараа өрөө шиг. Монголын ялааны талаар ингэж ойроос ингэ авч шиг тэр өөрийгөө цэвэрлж байгаа мөглж байгаа удаашруулж харуулж байгаа. <laughs> Амар тийм ганган ялаа шиг. Дэгжин ялаа. Тэгэж энэ Архангаар 14 онд явхад гол ирэг төр зөр ялаануудыг үзий ятсан шүү. Би зүр эхэндээ бүр амар их алсан л та. Өөрийнхөө биен дээр ингэж нялж гэж шахав. Пат пат суд над дээр суунгууд нь пат гэл алгууд бараг 2 3-ыг алж малаа шатчих. Мангар олоолаа бүр хөлн дээр бүр зүр арай л утгагүй шааж. Сүүл рүүгээ тэгээ бүр залхаас мэдгтэй. Залхаа шаачт. Сүүлдээ бол жинхэнэ буужгаа шатчих юм шүү дээ. Шумуул муул үнэн хязгаарт ядраад шин. Шумуулыг бол ерөөсөө хийдэж төвчгүй. Шумуулыг шууд алдсан шүү дээ. Тийм үү бид та үргэжтэй. Шумуул шумуулыг шууд тусан хөршөөгөө авахгүй шаачж байгаа ч тийм. Тусан хөршөө. Цусыг цусаар. Тийм. Амар автчих. Тусан хөршөө. Тийм. Тусан хараал. Snoop Dogg-ийн Snoop Dogg-аас цусын сорсон шомолнууд бүр анх шаадаг бах те. Илэрч мэл ирэл. Раста ус мөстэй болол те. Snoop шомол. Snoop дуу шаасан чи амар төдөснө. Тий. Яа, студ дотор нь бас цог илэрсэн те. Сабач. Нигэр шомолооч шастай бүх харууд хар шомол. Яа нэг Тийм юм шиг. Хүмүүстэй амьдрдаг э, холгонуудын талаар нэг хөвөлтөг гараад байсан байдаг үстэй. Юу лээ? Рататуй юу? Гур ярьж хоорондоо ярьж мэрдэг. Хөвөлтөг кинонууд. Нөгөө нэг амар гоё Францд байдаг уу? Парист. Тэр чинь харах нь харах нь тоогооч харах. Тэр биш үү? Тэр мөн үү? Тэр мөн юм уу? Э, тэр чинь олон ангитай үстэй. Үгүй шүү дээ. Нэг л анги гарсан. Тэгээд яавд нь шоу муун дээр ингэж ард нь нэг консерв консервны юмыг ингэж хаашлуулчаад тэгээд холгоод суугаад тэгээд ячингууд зэрэг онгоц болчтой тэгээд шоугоор ингэж улсаас улс руу явж байгаа шиг. Аа тэгсэн жоохон дайн хийж мэн гэдэг юм. Байлдаад дайн юу хийгээддэг ч лээ. Тэрийн санаад. Жоохон байлдаад байдаг лөө. Тийм баха. Ямар нэг юм ямар учрыг л олох гэдэг чинь нэг хөвгөд туслах гэж лөө. Учрыг олох гэж. Учир. Учир. Бүх кино л Тийм шүү. Энэ учир начир гэдэг үг ямар үг вэ? Начир, учир, начир. Учрал. Манайс ч жоохон тийм хөдөөний үгнүүд анзардаг. Би хөдөө судал судлаар сайн суртай. Хөдөөний үгнүүд. Хөдөөний үг гэж юу юм бэ? Хөдөөний үг чиг монгол үгнүүд байгаа байхгүй. Манайх чинь жоохон. Тийм, тэрвэр монголоо. Яг энэ одоо тэр хүмүүсийн яг ойлголт бүх бүх юм нь монголоор ойлгосон, монголоор ойлгосон байгаа шүү дээ. Бүх үгийн саман анханасаа яг бид нар шиг багасаа Backstreet Boys сонсож аашиг. Манай тэр нь тэр талаараа бас жоохон бас дутагдaltaй л та тий. Монгол хэл. Манай ч гэжтэй би лав. Би лав тийм. 90 40-та э, өөр Монгол өөр Монгол гаруудаас Монгол өчсөөр бичиж чаддгүй зөндөө асуудаг байсан шүү дээ. Бүгд бичиж чаддаг. Чаддгүй байдیں۔ Нэр мэрээ бичим Чи битгээд бүр шууд юм ярил шууд биш чадах уу гэсэн чинь чадна шүү дээ. Тэ. Нэр мэр өвчүүлж шүү дээ. Монголчууд зүрлээ аа. Хятад өгнөө заалгаж болох шээ. Тэгээ Монгол хвчэг рүүгээ буцаал орчмоор байна. Энийг одоо эсэргүүцээ, хин эсэргүүцээд байгаа. Гамбатар гişүн энийг энийг яа дэмжиж байгаа юм шүү дээ. Монгол хвчэг ингэж буцааж одоо тий одоо шууд хуулийн төсөл өргөмөр ашиг. Дэмжицгээ фэйсбүүкээр дэмжлэг дэмжиж. Нэр нь бүх залуучууд би одоо монгол хэмжээрээ сайн ингээ унш чадахгүй ч гэсэн бол энэ бол зөв алхам гэдгийг ойлгож байна. Та бүхэн ч гэсэн ойлгоно байх гэж бодож байна. Ямар амт юм. Тэгээд сурна шүү дээ. Эхлээд жоохон э, хослож яаж байгаа л тэгж яаж болох эсвэл зүгээр шууд маргааш нь бүх юм монгол хэмж хэрэгшээ. <laughs> Тэгээ унш чадахгүй бол хохино. Яа тэгээд зайл хожаа минь. Ингэж ингэж үздэг гэсэн тийм ийм байна. Ийм тий. Манай бичвэрч чинь. Би ийм гэж одоо нэг судар шиг үү? Тий. Тийм хөндлөн ийм номтой гэж үү? Тий. Судар. Тэгэлтэй. Шимтэн уншаал. Харин ер нь хамгийн гол нь тэр нөө түүхэн түүхэн юмнуудаа өөртөө одоо жишээ нь еврейчүүд өөртөөх нэг юм бичгийг те библийг бүр ингэж биччихсэн тэр үеийн олон мянган мянган жилийн хэдэн мянган жилийн өмнөх тэр бичгээ одоо хүртэл ингээл аваад явж байгаа шүү дээ. Тэгэл ер нь бичиг гэдэг чинь яг хэл хэл гэдэг чинь тэр хүний одоо ойлголт сэтгэхгүй нэг шүү дээ. Хэлээрэл сэтгэж байгаа юм чинь. Хэлээрэл ойлгож байгаа юм чинь бүх ертөнцийг харж байгаа болохоор тэр хэл гэдэг юм байхгүй болчихор бас амар тийм одоо жишээ нь англи хэлэнд байхгүй утга бол Монголд бас байгаа шүү дээ. Монгол хэлэнд тэр утга алдагдчихна гэсэн үг байхгүй тэгээ монгол хэлээ мартчихлаа. Тэг болохоор энэ хэл гэдэг юм гэж. Тэгэл одоо нэг keyboard эднэр дээр яг монгол бичгийн фонт оруулаад тэгэл зүгээр яг нэг зориглол хийчих юм бол тэ яг нэгэнт ингээ болцсон байх заа заа гэж сурхаас өөр аргагүй болж тэ тэгэл суу тийм л тэгж л оруулах хэрэгтэйхгүй ингээл яагаал хүн хин эсрүүцээд байгаа юм <laughs> Тий. Латин болгож болохгүй өвчгнэ шээ. Алаа шүү. Шаа. Зөө зөө шифти өвчнцгөө. Тэгс дуусгадаг шээ. Усын хурлан гişүүд жаалаа те. Энийг загнаа шаа те. Чи энэ 500 сая төгрөг ашиг. Тэр хин гişүү баяр цагт гişүүний нөгөө нэг Мөрөө массажлж байгаа тэр бичлэг үтснэ. Бурхандаа залбираад идэг. Бүр ингэж шаа тий ёо фак за. Тэмүүдээ юм ярь дуусч микрофон ангисна. За уян гişний асуултанд э, гэж. Уян гişний асуулт ажлын хэсэг хариуллаа гэж хариулсан тий. Уян гişн гэдэг зөв юм ээж лээ. Арт түмний арт түмний төлөөлөл болж чадчихлаа. Арт түмний яг юу болохгүйг мэдэрч харж чадчихлаа шүү. Тий тий ард түмний дургуутчлыг хөргөж байгаа юмнуудыг нь бол яг онж хэдэлж байгаа. Ер нь тийм л хүн байх хэрэгтэй юм шүү. Энэ парламент ч уусэл тийм л хүмүүс байх хэрэгтэй юм шүү те. Гадаадын иргэдэдийг бариулт гар хулна болсон. Тэр үнэлтэй. Хин. Уян гişүн үү? Гүү. Одоо юу гэдэг баяр цогт. Баяр цогт нэг даваасрын гişүн хэрэлдэт тест гэсэн чинь даваасрын гэж ямар гişүн. Даваасрын гэж нэг би би та нэр төвшөөч гэсэн. Аа за тийм тийм. Гамбатар шүнтэй самтраад идсэн шүү дээ. Аа. Тийм шүн гэсэн чинь. Жилээ баяр цогт чи юу гэлээ. Энэ одоо популизм их байли юм байли. Яршигтэй юм л бол бацаа популизм хийчих юм чи. Хашаалж. Угаасаа арт түмний энэ яриг би бол арт түмний дуу хоолой. Би арт түмний яг юу бодож байгааг би дамжуулна. Арт түмэн шийтгэн шүү юу лээ арт хүмүүс мэдж байгаа шүү. Ийм хэлжил. Энэ бол популизм популизм гэдэг ачаад биш. Та нар угаасаа популизм хийж чадахгүй шүү дээ. Гэтэ бүр бодоод амар сонирм байгаа байхгүй юу? Зүгээр л одоо нэг юм нэг юм том танхим дотор л ингээл хүмүүс ярилцаашаага тий. Зүгээр л хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Суучаал ингээл арт түмэн өтрөгж биш. Э, тийм байх чухал та мэдээж. Тийм л байж ажил улс орон явна. Ирчил тийм л байгаад байгаа юм гэж. Популизм. Популизм. Өчтөр би э, орой нэг э, тоглолт үздэг баатар болоод тэгээ унтцаахгүй. Тэгж яагаад 3:45 тоглосон юм. Юу тоглосон? Champions League үү? Юу хин Премьер лигийн 25 дахь тариг өгсөн. Челси Эвертонтой болоод. Тэгэл би ер нь л барал тэнцэн байх гэж өгөн амар лаан маань гэд бодцсан. Эртний өмнө 6 3-аар үзэж болохоор хэлсэн. Амар талбаатай. Тийм талбаатай бол хаах шан маань. Тэгсэн чинь бүр нэг амар 1-0-оор дууссан л та. Би эхний эхний үеийн нэг эхний хаах сэн нэг бүр бүр амар үзчихэл 15 минут завсарлт унтаж чадсахгүй. Тэгэл унтж унтж байгаа л нэг ингээл их сэрсэн чинь яг нэг улаан хутсан моц өгөөл Тэгэл яг нэг гол орох мөчтөрний сэрдэг шээс. Тэгэл яг алсын пас өгсөн чинь мөр мөргөлтөө дундаас нь агаар дэрсэн мөнгөний хэмэр гуйтаад хин гуйц. Виллиан гэдэг нэг сексрөстэй нэг гуйтаа зүгээр Эвертны юу? Гүү гүү Челсигийн. Аа. 80 80 89 минутанд гол хийгээд. Яа. Амар гүүж амар гүүж гүйдэг шээс. Гол оруулчихсан. Амар баярлаа шээ. Нисгэ шээ. Имэрхүү яг тийм сэтгэл хөдлөсөн тиймэрхүү тоглолтууд байх хэрэгтэй гэж үздэг юм л да. Мөрөнийг философт. Яг бол эн чинь ингээд улам ингэж бадрааж өгдөг хүмүүсийг аа гэж ирмэлцлийн улам ингэж тэмцэх тэмцэх хүсэл тэмцэх одоо би ялагдчихгүй гэж ингэж яг тэр нэг сууж байгаа л. Аа. Тэ амар олон тоглолт ярихдаггүй явж байгаа юм. Тэг тийм л. Сонирхолтой тоглолт гэдэг нь жоохон игзэгтэй болгож байна. Тий. яг нэг бүр яг <clears throat> эхлээд жоохон гол алдаж малж байгаа эргүүлж очдог. Тим юм юм. Бид нар илүү юм энэ эхлээ 2 гол алдчихад 3-2-оор хайдсан байгаад байна шүү дээ. Тэгээ түнгээ тий. Бид хэдч 2 гол юм байна. 2 гол оролцсон ч бидний хожижсэн шүү дээ. Тим сэтгүүтэй бол тэр сайн тоглолт үзт тий. Хөлмөг. 2 нөлөөр хажиж одоо би хажиж чадахгүй мэн гэж хацвал тий. Гэтэ ер нь хажих. Манай жир нь хэддэгээс юм спорт олж гисэн ер нь ямар нэгэн спорт сакс би 6 дугаар ангид орж ирэл энэ хувийн сургуульд орж ирэл тэгэл э, цөөхөн ч юутэй залуучуудтай хүүхдүүд орж байгаа шүү дээ надтай ч нийлээд 11 10-аад л эрэхтэйсэн байгаа тэгэл би танаа сакстай шүү дээ тэгэд л ер нь 6 дугаар ангиас алийг хөгдсөн тэрнээс өмнө л би нэг хувийн э, нийтийн сургуульд байсан тэгчмөр тэнцчмөр 40 хүүхд нэг төр заалан шашна. Тэгэл ингээл бүгдийг ингээл суулгаж байгаа л. Тэгэл гарч хооронд нь тоглолол тоглолт. Аа. Одоо манай ангиас манай ангиас тав хогдчихсан ангиас тав анги. Гардаг тэгэл хоорондоо тоглож байгаа шүү дээ. Багуудын хоорондын өрсөлдөөн болоо шүү. Аа. Тэгээ тийм ер нь Хүнд ер нь спорт тим тэмцээн ер нь хүнд их хэрэгтэй юм өгдөг байх та. Хэрэгтэй байх та. Хөлбөмбөг бол хөлбөмбөгт бол Роналдо л орсон шүү дээ. Кристиано Роналдо нэг хөлөө нэг савцсан нэг гэж шатдаг. Амар хорж мурж байгаа юм. Тэрийг хараад өөх ямар амар шатчихна. Англи тахтай ер нь жоохон далдаг байсан юм л тий. Роналдо. Бөмбөг авангуут л хүмүүс бүр за яах нь гэж байгаа тий. Роналдо нэг заавал ч хүн юм алмаар болоо. Яг entertainment шаснаас баясгадаг яг нэг тийм гой барилтаантай бүх хэд шүү дээ. Аа тийм яг тэр шиг тийм. Асашөр аврах шиг. Шир авраг нэг матрикс шат гэстэй тийм. Аа тэр бүр амар тийм ёо. <laughs> Утгагүй тэр тагцсан байдаг шээ. Зүр нэг яг тэр хүн хүн дээр дараад тэгээ өөрөө ингэ тагцсан тийм. Уян хатан. Тийм хүнд би нэрээ ингээд амар ганы болчин амар шаачин тийм. Би бас бүр бүр эцсийн өмөөч хүртлээг тэмцэж байгаа сте тэ бүр яг. Бүр ийм жоохон цайгаар яг төрүүлж штэ. Яаж хийж байгааг дөрөө оруулж. Тэр сүүл такхаа аврагч бас жоохон хил амд ороод байгаа юм л штэ. Японочууд 33 болсон аа. Хэдлээ. Хэд авсан юм? Нэг рекорд нэвтсэн мэт тий. Тий рекорд нэвтсэн. Асашуур аврагын рекордыг нэвтсэн баха. Асашуур аврагын чи аль дээр нэвтсэн. Одоо бүр бүр 1 мэгл орж байгаа шүү. Япон улсын тий хэмжээнд түүхэнд хамгийн шилдэг болох гэдэг. Төрүүлсэн тийм амар хүн болох гэдэг. Японочд амар уруулах гэж үзсэн шүү дээ. Япон хүнтэй суусан тий. Тэр чинь. Японы иргэн болох гэж үзлээ. Тий. Иргэн болчлоо. Болоо болоо. Бат хоёр үгүй хин аварга цэвэг юм лөө. Цэвэг юм болцсон тий. Хин Японы иргэн блэ. Яг анх нөө бат хоёр аварга цэвэг юм. Цэвэг юм Масашоро. Тэргээ тийм бямчав Амаа бэмтэр амаа чин сүүл төрсөн. Бэмтэр ч үлээ амаа бэмтэр. Амаа бэмтэр ч одоо экозон болцсон та бас. 68 69 68 69 талдах. Зөвхөн 3 монгол хүн байдаг ш. Ингээд бүр тойро тойроолоод ингэж өлгцсэн байт үлээ тий. Тийш тийм баха тийм л юу лээ. Оргод энэ. Зинда минда гарч амар амар доод лиг гэж бид юм л шүү дээ. Доод лиг. Тий. А эхлээд жоохон доод лигэнд барилддаг шүү дээ тий. Доод лигэнд барилдаад сайн барилдвал дэшаа гэж барилддаг тийм системтэй. Яа ажилтсан. Өвөө маань их Наа чи өвч байсан сум үздэг гэсэн. Асашороо аврахыг яг нөө эд аатай барилддаг багт. Манай өвөөс яг үздэг гэсэн шүү. Тэр үе чинь баг монголчууд бүгд л үздэг сте. За суманы цаг гэл өдөр зүгээрээ ингээд сум үздэг. Бүх телевизүр гаргадаг сте. Тийм. Шимтэж үздэг. Тэр үеч хоёр хэчтэй Одоо ч гэсэн ер нь гоё л да манайхан дахин нэг төрүүлэх гэж тэгж юм яасан юм тий. Монгол хүн чаддтай шүү гэсэн тийм. Нэрээ тийш. Дахлын нэг төрүүлж байл. Тэр гүрж мөрж бүхүүдийг одоо яаж байгаа юм бэ манай монголчууд тий. <laughs> Наад зөвөрл юу ч юм шиг. Орос бүх мөхтэй янз бүрийн бүхчүүд байгаа шүү тий. Бүгдийн шааж идэх шээс. Яалчгүй нөө нэг нь ген ген амар хүчрэх ген бас байгаад байна л та тий. Яг одоо энэ жудаа мудаа тий барилдах энэ юм. Яг би биийн сүхэйг нь би бол сайхан хөгцөнд тий. Тий яг нөө хөдөө гэж юм уу гэж тий. Би хөдөө удахгүй явдаа гэж бодол төрсөн шүү. Харин тий. 3 сар 3 сар мараа сар байдаг. Манай ч одоо дээр үеийнхээ үг дээцгийг бодвол жолдраа нот штэ. Жолдраа шааж байгаа тий тийм нөө юунууд хийж ихсэн дасгал ер нь ямар нэгэн тийм дасгал ч юм уу спорт ч юм уу ямар нэгэн тийм өөрийгөө сорьсон юм хийхгүй бол биеийн хүчний тэгэхгүй бол бас жоохон стресс стресстгч юм одоо яг юу гэж тайлбарлах нэг л тийм төргөн ууртай ер нь нэг ингээл нэг сонирн байгаад дэж штэ нэг уур өрөөд байгаа ч юм шиг тийм нэг тийм гадагшлуулах юм байх хэрэгтэй байлаа. Би одооноос ер нь нэг тийм жим жим эсвэл би ямар нэгэн юунд тийм тулааны юмд явъя гэж боддог. Тэр тэрийг ер нь байнга хүмүүс шарлаад болсон юм шүү дээ. Тий. Гэтэ тулааны би бас бокст явдсан болов гэж бодчихсон. Тэгэл явал цуг явъя л да. Бокст явах уу? Бокст ч юм уу. Үдшилт болохоор би жоохон гэлээд. Юунд явах уу? Би бас жудо ч юм уу, жүжицу ч юм уу тийм бодоод байгаа шүү дээ. Жудо Жудо тэгээд жудоч ингээд барилдаан тэгээд жүжигч нь болохоор ихтэй барилдаан өчч мөчөөд боогоод яам янз бүр болгодог гэж. Тэрийг сурцсан багтаа л яг бие бол хамгаалчихлаа юм бил ямар нэгэн хүмүүс эсвэл шууд газар ягаал барилтаж газар унгаал тэгэл унтуулдаг ч юм уу те яг аюулгүйг аюулгүй байдал. Тэгээд дээрэс нь бас ер нь яг тэр хичээлэхэд ер нь их сайн гэжлээ. Би биеийнхээ одоо энэ бүх уралдсан энэ юу бүх юмыг одоо ингээд дасгал юм нь хийгээд ингээд гарах чинь дээрэс нь бас сэтгэл санаанд их нөлөөлт гэсэн амар тийм хүнд хэцүү ер нь каратед явдаг авах ч гэсэн надад гоё байсан л та. Яг яг дасгалын дараа ингээд гарч ирэнгүүт нэг амар амьдрал бүр нэг гоё тайван уужуу болоо шаачдаг гэсэн. Сэтгэл санаа бол фитнес тос ингээд яваад ингээд бүр сайн ингээд дасгал хийгээд ингээд өөрийгөө яг бүр тултал дасгал <laughs> хийхээр яг бас тэгдэж штэ. Аа Бэлэг хөгжлөө хаа. Тийм. Эрэгтэй хүн ч бас шүү дээ. Булчингаа хөгжсөн харж барал. Өөрийгөө хараал тэгэл өөртөө илүү ихтэй болол юунд бас их нөлөөлөх болов гэж боддог. Миний энэ stand up-т. Энэ оюун санааны нэг юм өөртөө ихтэй байдал. Тийм ээ. Өөрийгөө сариад ингээ яг Тэгэхгүй бол яг одоо тайзан дээр гарахад яг миний яг энэ сэтгэл яг тэр үеийн сэтгэл санаа одоо тий ямар сэтгэл ямар хоо одоо нэг мууд гэж ярьдэн шүү дээ тий ямархуу мүүдтэй байгаа өөртөө ихтгэл дотроо ингээл жоохон өөртөө ихтгэлгүй сандарч ундрал юу ярина марина ингээл тэ айж магаал тийм их өөргөө жоохон ингээд нэг өөртөө бараг садаа олсон юмнууд хийгээ шаадах юм байна. Тэгээ тийм юмнаас яадаг гэж сонссон. Амар өөртөө ихтгэлтэй болд ерөнхийдөө тэ амар тийм хүнд хэцүү юм жүжицүү бид нар тэ амар техник сурч мурал ингээд яхаар өөрийгөө дайчлаад ингээд яхаар Ингээд ер нь их сэтгэл санаа нэг тийм сэтгэл зүйн тийм болдог гэж л. Өөрийгөө дайчилдаг юм төсвөрлөдөг, зоригтой болдог ч. Билгээ сая нэг боксонд яваад жилийн өмнө л боксонд явж байгаа тэгээд болцсон гэж. Хэр өссөн гэж юм? Аа? Хэр өссөн юм бэ? Гүүж мөгөөл яг энэ зүгээрийн тасгалтууд, шулуун цохилт багш юу яах юм гээл. Тойлзур чадны юм дэх үү? Гний нэг ин анх гад. Яах юм. Тэр ч бас амар яах юм шүү. Тийм л дээ. Тэр тэгэн л дээ. Гэхдээ зүгээр надад шууд тулж ажилладаг те. Зүгээр ингээ алхаж явах надад тойлцоор сэлэн байхгүй шүү дээ. Тэгээ дандаа тойлцоор сэлэнтэй яваа. <laughs> Сэлэмтэй яваа шүү дээ. Үс дээр л шадар гурван зэрэг шиг шаацтай нэг тийм сэлэмтэй дээр юмстай явждаг шаастай. Өөрийгөө хамгаалахд би. Дээлдэхгүй гарам шаастай. Тэгээ тийм сэлэн яг тийм сэлэмлэр амар алдаг гэсэн юмхтэй. Шууд бүрхэн зоож байгаа. Тийм амар удаан хөлт юм шүү. Аа? Удаан хөлт юм шүү. Амар өвчин мэдрэж хөлт юм шүү навшийн бах тэгвэр яг юм нарийнхаа зүр ингээд зүрх гээд цоолоо хийчих гэсэн чинь тэнгууд тэгэл бүр нефт мэдэн шатч зүр. Гэтэ энэ канонуудын өгч байгаа өгч байгаа нэг гоё заримдаа гоё хятадуудын нэг жүжиглэлтэнтэй тэмцэж байгаа хөхтөгтэй. Бүр толтол үрчигээ тэрэ. Бүр ингэж дадрах гашаад Амьд хэлж байгаа гол тасардаг шээс тээ. Эцсийн өчртэй бүр. Америк Америк кинод яаж хөтгөлээ? Яаж ч ян дөрөөл хөтгөлдөг шээ. Нүд бүтэн нээж хөтгдөг. А тий. Яг нүдрөө тараастай чигээр хөтгдөг шээ. Би одоо кинон тоглоод нэг хөтгдөр тоглоод ингэж нүдэ ингэж амир тэнгуүтэй тэрийн дандаа ингэж найз нь яг ирж ингэж нүдийг хаадаг те. <laughs> Гараараа ингэж те. Онтолж онтолж. Игээш үстэй. Заавал тэр нь мөр байнг шат. Амьдралыг хааж өгдөг шээ. За за. 50 ум сайн амглан болтгоо. Сая юун дээр сая Туркт өнгөрсөн өчтөр үлээ орж гитэр хоёр Монгол хүн живэт өгцөн гэж Төрктөө. Тий, Стамбул. Дөрлөг зав сайдын өхн гэсэн. 21-т. Аа, царайлаг байсан. Тэгээд тэгээд э, дөрлөг зав сайд авах гээд турк хөвцөгчлээ. Зөхтэй. Аа, аа сонс. Автрын над хэлсэн аахгүй. Тэгээ нэг банд байсан гэсэн тий бас. Банд юм уу тий. Бас нэг эрэгтэй хүн эрэгтэй. Тийм. Тэрийг хэлэв шүү дээ. Тэгээд хоёр хүн хосороо байсан юм уу эсвэл тэгээд хоёлаа насарсан. Гэтэн нэр яг бие бинийг алцдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Хүсэн живж хойл живж яхад зээж чадахгүй сандарчгаараа бие ингээд доош орцоо ингээд бүр татаад ингээд бүр дэш ингээд дараад бүр тийм ямар ч тийм ухаан мэдрэл мөр байхгүй болчихдог гэж лээ. Амьд амьд үлдэх инстинктийг гарч ирэн шаа. Тэг зүгээр ингээд нөгөөстэй галаа тэг өөрөө дараа нь өхөх нь ойлгомжтой. Тэгж хөтөгчлээ шүү дээ хоёр хүмүүс. Чи мянга сэлдэг те. Би чам аргалцна гэ те. Нэг нэг сэлж чадахгүй сте. Сэл сэлж суруулах гал. Тэг цаг өөрөө хөчч боломжтой л байхгүй. Юу гинэ? Одоо нэг сэлж чаддгүй хүнийг цуг сэлж жагаад алчж болно гэж юу? Ашиггүй алчж биш. Яг өөр өөрт ихтэй. Аа тэрийг одоо одоо сэлүүлж зааж өгнө ч юм уу гэж өөрөө сэлж чаддгүй үстэн сэлдгийгээ алчин алаад өөрөө бас өгчнө гэж тэгж өгчтэй тэг тийм үү те гэж шахах тэг тэгж л сэлж ална зү аа гэтээ нэр хаа 21 мэгтэй гэсэн ч үмрэг амир эд сорж байгаа хүн амьдрал нэг тэгээ дуусчдаг шээс фак тэг яг хаа харамсалтай юм бол жимгнэл илэрхийлээ. Танихгүй л та хүмүүс хрип гэдэг болчих тээ. Хүмүүс тэгэл энэ жоохон фейсбүүкээр их жимгнэл илэрхийлдэг болсон байна. Яс харсан л та яг тэр нөө нэг насурсан хүмүүсийн өөрийнхөө тэгээд найзууд нь тэгчих шиг байсан. Өөрийнхөө шууд өвөө аа миний өвөө насарлаа наслаа гэдэг амар сэтгэлийн хөгийг бичиж бичсэн мэт юм шүү дээ. Хүмүүс чи тэр дуучин болтыг харлаа аав насарсан чаа. Дуучин болд ингээ дээгүүрээ нүцгэн зөө. Компьютер хоорд суудсан за. Компьютер хоордлын камераар ингээ авцсан байж өөрийгөө. Аав минь өнгөрчээ. Тийм зураг хийцэн заа. Тэгснэ өөрөө ингээ булчин булчин амир тийм гар гарцаа. Суулцсан. <laughs> Тэгсэн чинь ингээ доошоо харж мараа за яг өөрийгөө селфи хийцээ байхгүй. Тэгсэн чинь доор нь яг хүмүүсийн комент нь амир шит. Нүдэнд нь гоник суужээ Аа тийм юм биш. Йоо бүр. Тэдэг шаасан шүү өстэй. Шаал тийм. Имгэнэл илэрхийлээ юм лээ. Тэрс нэг залдаг ч гэсэн. Гэсэн амар өөрөө өөрөө амар тийм жүжигтэлсэн ч юм шигтэй бүр нэг юм тэнэг тэгж өөрийнхөө зургийг хийдэг нь яаж байгаа. Аавынхаа зургийг хийлтэй. Тэ. Хэцүү юм. Тэнэг шат. За яах вэ? Тий, наа хэлчихэрэг шах. Дамжуулаа хэлээ. Болтаах зүр тий хурц нам Range Rover-оос бууж ирэнгүүт наваг шот Питер шот цохож зад тарих хагад цохоод ааш. Yeah! Тэгснэ явагддаг шүү дээ. Чамаг би юмсны тараа. Аа, аа болтаха. Yeah! Юу хүлээсэн. Сууд хажуунаас нь рокт би гарч ирлээ. Домгойноос дэч нарыг тасангүй. Цагнаш. Юу ясангүй гэнэ? Юу гээд байна дүү мэнэ? Комеди дээр намайг ярьсан гэлүү чи тийм ээ? Тэ ч нэг сайн нэг гамп гээд бороо ирсэн. Тий. Тэр алей мэд. Өөр хойш ажиллаа те. Бас дээр юм ичний ярд бас орж орцсон те. Forest Gump шиг. Forest Gump шиг, Forest Gump. Гоё өстой санаа асуулаа. Тэгээ бүгдийг нь өөрөө хийсэн юм шиг л шүү дээ. Аа. Бараг өөрөө хийсэн юм шиг л шүү дээ. Яг тэр ажлууд энэ. А тийм. Тийм клипнийхаа. Аа. Directed by Rocket би. Амар найруулсан, өөрөө найруулсан. Амар суу. Одоо одохгүй кино хийх баха. Ер нь жүжиглж мүжиглд шүү дээ. UBS-ийн нэг юм дээр жүжиглж мүжиглдсэн байсан. <laughs> Нэг юм нэг тийм аваа. Ямар яддаг шүү дээ клип нь э, нэг э, хүүхнүүд найрж найрж носготой хундаал нь ууханд юм хэмгтэй гэртээ байчих юм. Томлж алддаг лөө. Тий, эвтэрхийн өндөрөө тэгээд итгэлээ. Нэг нэг охиноос цаснаас хойш тийм алуурч бас толцтой. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг ард нь байждаг ш. Зэн зэн. Шинт ирсний аваад авсан чинь юугаа цаажлал. Сүг сүг энэ бол тэр клипнүүд нь бас сайн ш одоо Монголын клипнүүд бас гоё болж тий. Үсээ хөгдсөн. Үзүү штэ. Хөгдсөн ба шүү. Гадныхан санаар Оросууд амар айс топ дуртай юм л штэ. Яа тэргэл аммасуу тэргэж игээшээ. Доор нь тэгээ хэцээдэг шанс. Жинхэнэ нүүдэлчдийн нүүдэлчдийн юу яарест тэргэж. Яарест гэдэг чи одоо юу гэдэг юм бэ? Бүр нэг тийм галзуу тийм Тэ одоо rage гэсэн үг байхгүй юу? Rage одоо хилэн уур хилэн ч юм уу хилэгнэл ч юм уу чиг нүүдэлчтэй хилэгнэл байна мэн гэсэн. Би л татвараа өглөө тэр гэж. Тэгэж юу хийснийг ойлгосонгүй. Гэхдээ татвараа бэлтчихлээ. Монголчууд нь орсуудаас татвараа авдаг гэсэн чинь. Тийм комент итцээд. Жинхэнэ юу л өстө э, жинхэнэ гоё бацааны байна мэн. Тэгэж ихсэн. Жинхэнэ гоё класс намлаас. Оросод л амар айста би өндөр үзцээт л. Ам асуу юм. Оросод тэгээ орос руу явж тоглолт мөглт хийд юм. Аа. Орос руу явж үгүй үгүй. Тоглолт хийдэг зүгээр л оросод яаж байгаа чинь зүгээр мэддэг болсон юм шиг л. Нэг тийм юм орос нэг юм ухаар орсон юм ааш. Эфемер шахар мэдгүй. Юу ч гэсэн амар гой гой юм бит. Айстопинг <laughs> гэдэг клипнүүдийг яг ингээд гадаад түүний нүдээр үзэж байгаа яг тэгж тэгж төсөөлөл яг бас зөвөн шат шүү. Яг бүр сүртэй гомч мөр алчгаашаа та. Яа масуу. Нэг нүдэн дээр юм юм үзүүцэнтэй юм хар юм нэг нүдний хаалт болцсон. Далаан дээр нь шиг сэлэм хэлэм шүү. Онго дуудаж энэ. Тэгээ. Хасаа хасаа. Чихэнаш чихэнаш гэдэг. Тэр дуу бас клип бас гоё шүү. Би Айстопи ам асуу гэдэг дууг яг оруулсан. Энэ танил мэдрэмжийн 10 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар анги л үүтэй. 15 ч л. Энд ч энэ бол 19 дэх дугаар. Тийм ээ. 11 сараас хойш 19 анги хийжээ. Тэгээ энэ өндөрлөгөөс харахад 19 анги гэснээр өндөрлөгт гарцсан байдаг шээ. Өмнөх нь хэдилээ? Аа 18 байсан. Сая өмнөх нь 18 байсан. 18 дугаар анги. Ярдаар билвэс. Тийм. Тэгэхгүй энийг одоо тэг хүмүүс сонсдог гэж бодохоор бас сайн шүү гэж. Миний тийм зүгээр юм яа. Яг хоо яг ийм яриа сонсох бас гоё өгдөг л да. Би өөрөө бас их ийм подкаст сонсдог Америкийн юм. Тэг яг зүгээр зүгээр гадаа алхаж авах ч юм уу тэг нэг тийм уйдгартай юм хийж штэ тэг зүгээр одоо тиймэрхүү юмд яг ийм яриа сонсох ч амар хантай ч юм уу гоё тэмдэглэл. Популизм хийж байгаа юм шүү дээ чи бол тэ. Популист юм байна. Комедигээр ингэж нүргээ царгаа тод ажиллаж чи. Манай одоо дэвшин. Чи олон улсын хурлын гүшин бол. Чи энийг хуулийг орлох мэдэж байгаа шүү дээ. <laughs> Хуулийг батлаа. За за тэгээд энэ нэвтрүүлгийг ингэ дуусгая да. Тэмүүгээ Бата хоёрын ярилцлага таалк шоу гэж байна. Та бүхэн сайхан нойрсорой. <laughs> Нойрсаш тав танарсараа. А тий, одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл та бүхэнд яг нэг За за төгсгөлт нэг гэдэг хинт нийттэй. Одоо ямар дуу явуулах вэ? Нэг гоё дуу явуул те. Монгол дуу явуул. Уртын дуу. За за, Норов банд дугай. Уйхан замбуу тв наран явуулчих. Шилдэг. За тэгээд. Монгол өнөөдөр санах цаг чинь. Өнөөдөр хэдүүлээ энэ уртын дуугаа сонсч хоон идэх үү. За ингээд Наран банцдгаа уяхан замбуутийн Ellerin hariçler Çekilin amıllarınızda Ektiğim adırın hariçler